الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم nga tugenda okutandika okunnyonnyola ekitabo oba risaala ya sheekhe omu ku basheekha abalungi ab'amazima era abawangalira mu nsi y'obusiraamu oba mu khilaafat isilaamiya yawandika risaala eno ng'akubiriza abasiraamu era ng'eriku omutwe ogugamba nti alhijiratu hijiratu ila daaru l isilaamu waajibu e, okusenguka omusiraamu okugenda mu nsi ey'obusiraamu mu kitundu eky'obusiraamu ekifugisaamu eddiini kya tteeka gy'ali nga bw'alina okusala eswala ettaano kyatteeka nga bwalina okusiba ramadaani kyatteeka nga bwalina okukola hijja abalina obusobozi kyatteeka nga bwalina okutola azaka uh, mu maali ye n'emirimu mere egyetteeka biidhinillahi subhanahu wataala sheekhe gwe mutwe gw'ekitabo kyetugenda okunyonyo risaala ye ng'akubiriza umma n'okubeera ng'atangaza abasiraamu bwennyini bw'ensonga eno nti hijiratu ila daarisilaamu waajibu olw'ensonga nti baulama bangi ensonga ezi tebazoogerako tebazinyonyola ye banazinyola ate nokuzima na tebazimanyi tegese bulungi kale allah aza wajala nasira shekho ono e, muganda waffe natunyonyola ensonga zino biidhinilla era nga zitugenda okunyonyola biidhinillahi subhanahu wataala shekhe yatandika nga agamba nti hayaka llahu ahu tauhid e, eh, alamusa kwegamba omuddu yenna eyakkiriza allah aza wajalla okubeera nti allah amuwangaza nokumulamusaku muganda we mubusiraamu mukwawula allah asalu llah nga asaba allah aza wajalla ayuthabitaka nsaba allah akunyweze wayajmani bik era nsaba allah angatte naawe fi ardi lislami mu nsi y'obusiraamu tuwangaleko ffenna muganda wange enaali gyali sheikh agamba nti kathiru min kathiru min ulumu shariati yasmau biha amatu lmuslimin irimu nyingi nnyo abasiraamu baziwulira ez'eddiini baziwulira walam yutabiquha naye tebasobola ziteeka mu nkola mu bulamu bwabwe walau maratu wahida kagwe mulundi gumu tekibakisobolerako ddala wala bawulira biwulire ti eddiini egamba bweti nebweti nebweti nebweti naye nga tebasobola biteeka mu nkola mu bulamu bwabwe obwa bulijjo naye nga mateeka ga ddiini era webagira bagamba nti kale singa tubadde mu nsi ya busiraamu kale singa tubadde mu gundu naye katulekuba tulimba tebisobola kukola kiki fa inna lillahi wa inna ilahi rajiun sheikh agamba au bilasah oba ddala ekituufu kyetuba tugamba hum la yuhawiruna tabiquha aslan tebasobolerako ddala yadde n'okgezaako ziteeka mu nkola eirimu ezimu zebasoma oba zebawulira nga naamenyayo nga eza sabaaya ezikwatagana obuwambe alhijiratun okusenguka alghanimatu bawe bashumaili muza ghanima ne tebasobola kuziteeka mu nkola aljiziyatun ngaokuwa emisolo okujja kubakafiiri emisolo tebakisobola almuahadin okukola endagaano wakati obe n'abakafiiri tekiba kisobola bakoma bisomako busomi hatta n'abamu nga tebalina nasobi lyabiteekako mu nkola hatta la izzata mpaka n'ekitiibwa kyenyini ekyeddiini tebakiina oba bawulira biwulire e, ma annaha shuuru nafsi so ngaate ekyo kintu kya kiri paati ku mwoyo gw'omuntu wakadhalik taalibu lilimu takilidi ne bano abaddu abanoonyi okumanya insaha taabir kale omunoonyi wairimu owa bulijjo oba anoonya okusoma okutegeera naye yasoma busomi naye taalinga atalina kigendererwa kikulu mu kusoma kwe udaris ahkam asoma amateeka g'eddiini wafi kararatu nafusihi annaha naye nga mu butuufu munafusi ye abisoma naye nga kakasa bulungi lantamura alaihi fi hayatihi gamba tasuubira bikolerako mu bulamu bwe wabula asoma busomi n'amala n'alekaawo faina lilahi waina ilahi rajiun fala wujudu lmuahadin agamba mu mulembe gwe tulimu tugenda kusinkanawo bamuahadin fi zamanina bamuahadin be baliwa abakafiri nga balina endagaano n'ensi y'obusiraamu togenda bisangayo mu mulembe guno bal al kafaratu abakafiiri humu muazazuun be balina ekitiibwa be baweebwa ebitiibwa makurumuuna yani be balina ekitiibwa everewaya wal musirimuuna mutaaliduun mulembe gwe tulimu abasiraamu buli omu waali agobaganyiza obugobaganyizibwa masujuuniin bali mumakomera wala tughuni al asmaa in lam tujad tahta haqayaku amannya tegagasa singa ddala wansi wago teriiyo bwenyini bwa bintu ebyo ebiri kungulu ebyamannya mathalan ojja kusangaensiza obusiraamu kungulu sheeki yali agezaako okutegeera okutegeeza nga ngaolaba ensi ezi mbusimanyi za busiraamu zirina ebiragaano nensi z'abakafiiri naye tebiri ku beesisi nti ddala ebya diini wabula maswalehi ziri ensesi z'abantu obaka rigimu akali mu bukulembeze nkati mathala ngaobwakabaka wa saudi arabia ojja busanga buyina endagano n'abakafiri abamerika abazungu abangereza abaki abaki abaki ebyokubeerawo kwamajega mu nsi zabuwarabu nabikinemu naye nga ebyo si bya diini wabula biri nyumba yooli eya ani bamuyita oyo akulembera simanyi famiry eyo eya ali suudi famiry ye ye yakola endagaano nekiki naye si ndagaano ya busiraamu teri akolewa bakulembeze baabwe kiki ba busiraamu sheikh gyagezaako kunyonyola biivinira kyobala abasiraamu tebabitambulirako ebyo kuba tebibakwatako lwaki nti singa ddala waali bukulembeze bwa busiraamu endagaano eyo zaali mu mateeka g'eddiini amatuufu yensonga tuwandirabye nga abakafiri batambulira mu nsi ezo nga yebaagala bakoleramu efujjo nga yebaagala tekyandibaddewo era yensonga lwaki olaba abasiraamu baavayo ne batemula Ah, omusajja ayitibwa anwal sadaati lwaki kuba nti yakola endagaano ey'ekikafiiri etaali ya busiraamu okubanga akakasaawo ayita camp david ekakasaawo isirairi nti weekola kiki mukitundu ekyo weeri mubwenyini bwayo so nga ensonga eyo allah aza wajala nomubaka we tebabagalawo mukifo ekyo baliwo mubulyaza amaanyi tegese bulungi abasiraamu kwekunyiiga nebabeeranga bamugyawo omusajja oyo wallahu alam irimu endala nga ezwa ne ghanima eminyago ojja kusanga irimu ezo nazo abasiraamu bazisomako busomi naye nga filhaqiika okuziteeka mu nkola tekiriiyo tegese bulungi kadhalika falau saalta kathiira sekaabuwa agamba singa obuuza abasiraamu bangi abasiraamu singa obuuza abasiraamu abawerako Ah, nti ayina byamanyi okusikwa ne hijira oba ne alghanima eminyago oba mu maali ye ayinamu emaali yeminyago tojja kusanga nomu ayinza kukwanukula okujjako abatini ennyo abayina kyebayinza obitegeerako wahum naye nga abasiraamu abasinga bonna ebyo tebabirowooza nakwera tebabimanyi falmaksudu huna naye wano kyetutegeezamu omusiraamu ono atamanyi endala ensonga ezo wanaghanima bebasiraamu ba bulijjo eh, tebamanyiddeko ddala nsonga ezo ekirala uh, ala hijratun sheikh nayogera ku nsonga ya hijira n'agamba nti mina hatha e, embeera eyo oba mu mbeera eyo nti abamanyi falulama yadhukuruna daima abamanyi buli kaseera boogera ne bagamba nti diyari lkufuri wa diyari lisiraamu nga boogera ensi z'obukafiiri n'ensi z'obusiraamu wa anna daari lisiraamu nga bagamba naye nti ensi z'obusiraamu hiya lati yensi yensi takukumbya akami isilaamu era muza amateeka g'eddiini ag'obusiraamu wa daru lkufuri n'ensi ey'obukafiri hiya llati yeeyo tahkum biahkami lkufuri era muzamba tegogo bukiki gwobukafiiri yarifuuna haatha abamanyi ekyo bakyogera era bakimanyi wayukirunahu ne bakikakasawo la ahad yunkiru minhum era tiwalina omwakika akiwakanya naye haatha maalumatan mujaradatan ekyo just bakyogera bwogezi neba nti ensi y'obusiraamu yeramuza amateeka g'eddiini ensi y'obukafiiri yekola kiki yekola ki yeramuza amateeka ag'ekikafiiri naye ekyo bakoma kyogera amma nti kitabaka bakiteeke mu nkola ddala nti eno nsi ya busiraamu ekyo bakomaawo bakyogera ku bwogezi naam sheekh n'atandika ekitabo biidhinillah ngaavudde mu eringa introduction enzimu ku nsonga zeyagala okunyonyala mu kitabo kino nti okusenga omusiraamu osenga okuba mu nsi y'obukafiiri ogenda mu nsi y'obusiraamu kyatteeka yatandika ne omusomo ogusooka ng'agamba hukumu diyaari lmusilimiini obulamuzi bw'ebitundu oba bw'ensi ez'abasiraamu sheekh agamba esaawa zino nyingira mu musomo gwennyini e, faalladhi fataha llahu alaihi eri oyo allah gwayanjuluzza wanawara basiratihi era n'abeera nga amuwa ekitangaala mu kulaba kwe alama alima amanya nti anna ahkaamu lislaam amanya nti mazima amateeka g'eddiini allati yahkum biwujuudiha ago agalamula eitha wegali au adamiha oba tegaliiwo ala daru, ala daru daru isilam au daru lkufuri yani amateeka gobusiramu e, agagabagalamudde ekitundu e, amateeka geddiini nti gego alati yuhkum yuhkim gegagalamula biwujudiha e, okubaawo kwago au adamiha oba obutabaawo ala ddaari gegalamula ekitundu oba ensi nti eno ensi ya busiraamu basi ya bukiki ahkamu kathiira amateeka mangi nnyo la tanhasuru bihududu wataawiz e, tetusobola kubeera nga tugakomeka wabula mangi mangi mangi wa inna min dimani ma dakhala ala almusilimin alyaum sheekh agamba n'ebimu mazima ebingira ddala eri abasiraamu olwaleero waswara shubuha مسلمة فإن به أن غير الحدود والزواج والطلاق لا يدخل ضمن الحكم بما أنزل الله أصلا والصحيح أن أحكام الإسلام أعم وأشمل وعليها جميعها يحكم على الدعوة nti abasiraamu leero abasinga obungi بونجو basanga nga balowooza وبابا لبانتي Eh, waliwo ebintu ebimu nga noza eddiini teyandibiyingiddemu basi eddiini tetuukayo mu byo nga amateeka agakwatagana nekiki ne hududu anna ghaira hududi waziwaji watalaqa la yadkhulu nti amateeka gakwatagana ne nga okubonereza abantu oba okuwa punishimenti ezibagwana singa bakozewe bati oba watalaq ezikwatagana okwawulamu wakati mu bafumbo la yadkhulu nti ebyonna bo basama bamubolozi tebiyingira mwaga amateeka allah ge yassa lwaki bawangadde mu nsi ezobukafiiri balaba buli kimu obukafiiri bulina engeri gyebukiramulako kati balowooza nti ediini ebintu ebyo erina ekyebyogerako naye agamba sheekha ekituufu nti amateeka g'eddiini bannange gaabuna e, ne gabeera nga gasaasaana gaabuna buli kintu kyonna e, eh, ok, n'okusingako bbo nga basamu we balowooza kubanga gabuna ga, ga buli kantu kona waalaiha jamiaha yuhkimu ala ddaali gamba galamula ga buli kintu kyonna kyonna kyonna mu nsi eyo singa gaba gatandisa okulamula biidhinillah nagamba nti amateeka geddiini tutegeeza kina amateeka geddiini kitegeeza okwekwata okujjuvu ku mateeka geddiini y'obusiraamu ku mateeka agajja agali mu kwali ne mu sunna ne mu ijimaa al ulama nga tugekwata ku gwonna nga ekitundu ekyo kigateeka mu nkola era nga kigalamuza era n'okuteekateeka abantu eh, n'ebitundu byonna nga likayatamakkanu min attakayadi bishariya yaani nti abantu abawonga mu kitundu ekyo babeera nga bakwatibwako amateeka ago gabalamula bageeyisa babonerezebwa singa baba bagalese hakatha nti kyekyo kyebayita eh, amateeka gedini ge mateeka ki taani al iltizaamu alkamil kitegeeza omu okwekwala okwenywereza okujjuvu bikulli ahkamu shariiya ku mateeka gonna ageddiini allati dallat allati dallat ago amateeka agalaga agaliko obujulizi okuva mu qurani ddala ti alaiha nusus agaliko obujulizi okuva agaliko obujulizi walhukuma bimujibiha nokuba nti galamuzibwa watahayiati jamici dhurufu n'okuteekateeka embeera yonna walahwali Eh, ebitundu byonna nembeera amaama naasi eri abantu likai abantu basobole okubeera nga yatamakkanu min takayidi bisharillah kibasobozesa okwekwata bulungi ku mateeka ga allah aza wajalla waltizaamu bihi n'okubeera nga bagenywerezaako min kitaabi okuva mu quran nga bakulaku mateeka agali mu quran eh, ina allah huwa alhakam nga allah yalamula biidhinillah faidha kana nidaamu singa wabeerawo gavumenti yutabiku shariaa ng'eteeka mu nkola amateeka fil hudud mu punishimenti ez'enjawulo e, e, e, yutabiku shariatu fil hudud ng'erina amateeka ga allah agamu geeteeka mu nkola gavumenti eyo mu bibonerezo ebimu byewanga ddala bya allah walakinahu naye ng'ate mu kiseera kye kimu gavumenti eyo erwanyisa yuharibu ljihad erwanyisa ibaada ya jihada fi sabiililah wayanshiru ribah isasanya riba wala yalqa bil ahkam era tefayo ku mateeka agakwatagana ne wala wal bara okwagala n'okukyawa ekwayo okolagana n'abakafiiri okuba abasiraamu n'okubatta watajidu ah, sheikh agamba nti no osanga lil amurikaani era nga ogyasanga mu gavumenti eyo era nga nga ensinga amerika ah, amura nafiza gavumenti yemu ekwasisa e, abantu amateeka ga allah agamu naye ate e, teteeka mu nkola erwanyisa jihad erwanyi esasanya eh, riba tefayo kumateeka gakwategana ne wala walbara era nga naamerika mu nsi eyo ebiragiro byayo amura nafizan filbalad bikolamu byona byebeyagadde bal huwa lamuru lala oba oliawo nga ebiragiro bya amerika byebyawaggulu mu nsi eyo filbaladi mu nsi eyo falhukumu huna fal E, obulamuzi wano liamerikani haqiqa obulamuzi mu nsi eyo ddala bubeera bwa amerika kebenga ensi eyo kungutulaba nti yabusiramu eyina amateeka gebusiramu agamu getambulirako naye ate amalala egalwanyisa sheikh gaamenyenga ibaada yajatafisabirira egirwanyisa esasanya riba tefaayo ku mateeka gawalagani wala walbara tefaayo era yeyinamu ebiragiro amerika eyinamu ebiragiro ebiragiro byayo byeyagala mu kitundu ekyo ekyobusiraamu byebirina okukola sheikh agamba fadiyaru nti ensi eyo hatha nidham e, gavumenti efuga ensi eyo e, nidhamu diyari lkufuri kitegeeza eyo ensi eba nsi ya bukafiiri yajibu hijiratu minha kyetaaga omusiraamu okubeera ngaagikola kiki agivaamu wahatha hasilu fi diyari lharamain sheekh agamba ekyo kyennyini kyetunyonyodde waggulu kyekiri mu nsi nga saudi arabia biradi lharamain ne kuwait wal imarat dubai واليمن والمصر وتونسيا والمغرب وغيرها n'ensi ezo zonna yemeni misiri tunisia morocco zonna ensi ezo byebirimu n'ensi endala annaha diyaru lkufuri nti ensi ezo zonna nsi za bukafiiri wallahu alam wayukarriru tanbihi sheekha yagenda maaso n'okwongera okubeera nga alabula eri obukulu bw'ensonga eno n'agamba wahuwa annahu la wahuwa annahu la talazamu fi hukumu fi hukumu ddaali wa hukumu sakinina fiha ya nti yali ategeeza mu nsonga eyo e, yali ategeeza nti faqad takunu daaru lkufuri ensi eyinza okubeera nga yabukafiiri wa ahluha musilimuun naye nga ate abantu wansi abagiwangalemu basiraamu waqad yakunu alaks ate kisobola okubeera ekyennyume kaddaaru istawula kadaaru alati staula alaiha almusilimun eyinza okuba ngaensi abasiraamu bagisalako be bagikontrolinga watalaku ahaluha ala diinihim ne baleka abantu b'ensi eyo nga bali ku ddiini yaabwe etali ya busiraamu waakhazu ljizya ne babajjako omusolo fahum kuffaaru bo bakafiri mu nsi eyo waddaaru isilaamiya naye ensi eyo ya busiraamu beitibaari ahkaamu lati tajiri alaiha olw'amateeka agagikontrolinga yaani nti wadde majolite mu nsi eyo bakaafiiri naye maadaama ng'ensi eyo eri wansi wabukenzi wa busiraamu ffe tetufaayo tugiyita ddalu isiraamu kyekyo kyannyonnyodera opozi nti nti ojja kusanga n'ekirala nti eh, nga kyalaze olubereberye nti daru ensi eyinza okubeera nga ya bukaafiiri tujja ddalu kufuri naye nga majolite abantu abaayo abajongamba kiki basiraamu naye lwaki olw'okuba nti abasiraamu mu kisibwe bufuga mu nsi eyo kati sheekh ageza ku biidhinillah okubeera nga annyonnyola eyo yensonga esoso gyanyonyodde sheekh biidhinillahi subhanahu wataala omusiraamu ategeere ennamula y'ebitundu oba ennamula yensi z'obusiraamu naam ensonga eyokubiri sheekh gyatandise gyetugenda okutandika hukumu hijiratun obulamuzi bwokusenguka idha kanat daru daru lkufuri bwekibanga ensi yaabwe kiki yabukafiiri bisarahatan sheikh agamba nga mubwanjulukufu aqulu laka nkugamba muganda wange ya ahi tauhid owange gwe muganda wange yayawula allah aza wajalla n'omutegeera ina al iqamata fi ddaari lkufuri ma adamu idhaaru ddiini mazima okuwangaya munsi y'obukafiiri nga tusobola kwolesa ddiini la tajuzu tekikkirizibwa watajibu hijiratu miniha kisaana okugivaamu kad yastagribu kathiiru min annaasi abantu bangi basobola okwewuunya min haatha ku kigambo ekyo kye twogedde bisababi olw'ensonga adamu zakari ghalibu lulama mashuhurina bihatha alhukum nti abamanyi abasinga obungi abamanyikiddwa abaatiikirivu tebogera nsonga ezo era tebogera bulamuzi bufaanagana bwe butyo wahatha imma ng'olwo nno kiyinza okuba nti imma kitimaani lilirimu nti abamanyi abayinza okuba bakwekayirimu bagaana okubyogera ebyo naye nga babimanyi au anna allaha obosi kyebamanya abo ama baswairihim allah yabaziba amaaso kama ama baswairi kathir min ulama ngeri allah bweyaziba okutegeera oba amaaso gabasinga obungi mbamanyi zaman amir lghuraba mu kiseera kyamiri lghuraba ekyamiri omugenyi fi waktihi mu kiseera kye ani sheikh muhammad bn abdulwahab ah, rahimahullah mailimihim so nga baali bakimanyi bulungi abamanyi abaaliwo mu kiseera ekyo mailimujam baali bamanyi baaliwo bangi nnyo balina okumanya okutagambika washaharatihim wasa ngaera batiikirivu nnyo wala haula wala quwata illa billah naye ebintu bingi ebyeddiini baali mubyogerako nobitangaaza nga babimanyi naye nga basirisi tebasobola byogerako naye allah naleeta sheekh muhammad bini abdulwahab ebintu ebyo nabyogerako nabinyonyola kwegamba nabeera mugenyi mu mulembe ogwo naye nga mu butuufu si nti yeyali oba abasinga okumanya oba si yeyali abasinga ennyo obukiki wabula bamanyi baalimu bayitirivu naye baasirika ebintu ebimu ne babyesonyiwa okuba nti babyogerako naye nga ebintu ebyo byali bikosa umma eh, sheekh agamba nti in lam yastatii dhaharu diinihi omuntu aba tasobola omusiraamu okwolesa diini ye fiddaari lkufuri mu nsi ey'obukafiiri wayumkinuhu lhijira nga asobola okugivaamu n'asenguka fakad ittafaka ahlu lilimu abayivu bonna begatta ittifaqan okwegatta ku begatta ashbaha bilijimaa kakulinga bw'olaba ijimaa lulama okwegatta kwabamanyi kufaanagana ngaokwegatta ejumaal eh, olama ala anna alhijira nti mazima ekitubo okusenguka fi hathi lhala mumbeera y'omusiraamu awangala mubakafi nga sobola kwolesa diini wajiba kimukakatako okugivaamu ekitu ekimukakatako okivaamu waman lam yuhajir naye na atakifuddeemu faina lwaidi yantadhiruhu ekibonderezo kimulindiridde walihatha nabwe kityo kanat baraatu rasul saa salama omubaka kennyini yesamba ye Eh, omuntu oyo awange ne makafiira tabavaamu ng'ateasobola obavaamu bal inkanati unsa hatta eddiini yatukana okuba nga eyogera kabe mukyala la tajidu mahrama nga talina gweagenda kutambula naye kuva mu kitundu ekyo emwali ekyobukafiiri ogenda mu kintu kyobusiraamu wakanati taamanu ala nafsi yani asobola okutambula naye omukuuma mu kkubo mpaka ebanaatuuka mu kifo ky'obusiraamu au kaana khawfu tariik oba ngaatya ekkubo aqallu min khawfi lmaqaamu fi daari lharubu eh, ekyogamba okutya ekkubo kitono nnyo ate okusinga okutya ekifo kiri kyawangaaliramu obuy obukirimu bawulama eh, kiramulwa nti wajibatu alaiha alhijira omukyalo nekimukakatako okola kiki okusenguka okuva mu kitundu ekyo wadde tayina zimahrama ah, gwagenda atambula naye akwate kuba atambule agende abe mukiro kyobukafiiri allah oba oliawo abeere nga amusaasira liqaulihi taala olwetteeka lya allah erigamba ina alaina tawafahum almalaika mazima abo malaika beziggyamu emyoyo bezitta zalimi anfusahum beryazaamaanya emyoyo gyabwe qaalu fiman kuntum malaika zabatta nga zibabuuza nti mwe mubadde ku saidi ki mubaddewa muba baddamu nga bagamba kaalu kunna musudafina fi lardi munange ffe bemulabawano bemutidde mu nsi y'obukafiiri bemutidde munyiriza bakafiiri tubadde banafu nnyo nga tewanafuyizibwa mu nsi muno tetulina kigambo kituugenda nekiwulirwa tuli baavu bazibu malayika zabademu nezibagamba qaalu zabademu nezibagamba alam takun ardullahi wasaa ensi ya allah tiyalinga zifa tuhajiru fiiha musengukemu yo allah agamba atya ku bantu abo faulaika maewahum jahannam abantu abo obuddo bwabwe muliro jahannam wasaati masira era buddo bubi bwe bagenda okukola kiki babaani abo be basiraamu abaagaana okubeera nga bava mu ddaalu lukufuri mu bitundu by'obukafiiri ne babiwangalyamu paka okufayo kwabatukako nga bali mu bitundu ebyo naye nga balina obusobozi ebivaamu ne balemeramu olw'ensonga zaabwe eh, allah ze yali amanyi wafil aya mu aya eyo waidi shadid mulimu ekibonerezo kyamaanyi wali waidi shadid n'ekibonerezo ekyamaanyi allah abalamuddeko nti bamuliro n'ekibonerezo ekyamaanyi bulijjo la yakun tekisobola kujja ila fi iritikabu muharamu okujjaku omuntu aba yebagadde ekintu ekiri haramu mu ddiini watarekulu wajibu era ng'aliso ekyetteeka ebyo min kitaabi ilaamu ojja bisanga mu kitabo kye bayita ilaamu biwujubul hijira bannanga okulangirira obweteeka bw'okusenguka min daarul kufuri ila daari isilaamu okuva mu daarul kufuri ogenda mu nsi y'obusiraamu waqala nabiyu saa sallama omubaka wa allah yagamba la yaqbalu llaha allah la yaqbalu llahi min mushirik allah takkiriza eri mushiriku yenna amala takkiriza mulimu gwe gwonna badama aslama oluvannyuma lw'okuba nti asiramuse au yufariqu lmushirikin oba si kyo nga amaze okwawukana ne bamushirikuuna ababaddemu nakwata kubo nagenda eri abasiraamu oba mukitundu ekiwangaddemu abasiraamu navira bamushirikuuna allah watandika okukkiriza emirimu gyomushiriku oba gyomuntu abadde mu mbeera eyo waqala an wujubu lhijira omubaka salama nayogera mu maaso nga ayogera ku bwetteeka bwokusenguka fi kulli wakti ku buli kiseera yagamba atya yagamba la tankatiu lhijira hijira tegenda kutukawo hatta tanqatuu tauba paka tauba mpozi hijira egenda kutuka wodi egenda kutuka wonga ne tauba ekoze eki ekutuseewo wala tanqatuu tauba ne tauba tegenda kutukawo hatta tutulaa shamsu min magharibiha paka enjuba lweriva gyegwa wala hadith bannange hadith alati e, e, e, zogera ku ku, ku muntu okuleka hijira terekol hijira hadith ezogera omuntu obutakola hijira oba obutasenguka famahmulatan tuzitegeerera ala kadiri ku muntu alina obusobozi ala idhaaru ddiini okwolesa eddiini mu kifo kyalimu kakibe bakafiriye majority singa hadisi zonna ezigamba obutasenguka amakulu gaazo getuzitegeererako ga muntu omu yekka yoyo omuntu asobola okwolesa eddiini mu kitundu ekyo wamaana idhaaru ddiini nekyetuyita okwolesa eddiini kyeki Eh? nekiyitibwa okwolesa eddiini kyeki qaala abnau sheekh muhammad bunu abdulwahab bagamba abayizi basheekha ono oba abaana be kalaama muhimma bayogera ebigambo bikulu nnyo ku nsonga eyo yubayinu maana dhalik nga banyonyola ensonga kibayita okwolesa eddiini bagamba bwe bati wa idhaaru ddiini n'okwolesa eddiini kyeki takfiirihim kwekafuwaza bakafiiri gye bakafiiri n'ekidiini kyabwe ne byonna bye baliko waib adiinahum n'okuvuma eddiini yaabwe n'ogikkakkanya open ebyonna nga bikolebwa open tebikolebwa mu mankwetu tegese bulungi watani alaihim n'okubavumirira nti bye baliko si bituufu n'ekidiini kyabwe kyafujale wabaraatu minihum n'okubesamba watahafudhu mimawaddatihim n'obutabaagala warukunu ilaihim n'obutabeesigamira wa itizaalihim n'okubaawukanirako ddala walaisa ficilu salawaati fakat abaana basheekh muhammad bn abdulah bagamba si kuleka bulesi swala ttaanu si kusaala muntu olwokuba omusiraamu asaala eswala nti kyekitibwa okukolesa eddiini nti ekitibwa okukolesa eddiini kusaala eswala fakat idhaaru ddiini waqawulu qaail n'ekigambo kyoyo omwogezi yagamba inna natazirhum fi ssala ife abakafiiri twawukana nabo ne tubasengukako nga mu ssala ne babeere naffe ne tubeera eno wala naakulu dhabihatahum era tetulya nabiki nabyebasaze hasani bagamba kituufu lakin naye la yakfi tekimala fi idhaaru ddiini wahdahu ekyokatekimala kwolesa ddiini bal la budda mima dhukirah yagalagana biri byetukulembedde okwogera birina okubeerawo ekintu bwokwolesa eddiini nekibeerawo ebyo jja bisanga mu kitabo adurar suniya fi ajibibat najidiya rubama ndasi ekitabo ekyo ku mujalladi ogwomunaana peegi eh, bina kumi nassatu ojasanga ebigambo byabaana ba sheekh muhammad bn rahab nga batangaaza ku nsonga yekyebayita idhaaru ddiini naamu وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى يا جامبا كونسونجيو والمراد نيتي جندر دوامو كونسونجيو يقول سديني تصريح باستمرار العداوة يمسلمو كبيرا نغا مويولف إلى ألي أوبين إلى أنغا جندر دا إلي عداوة تو أقول سوبر أو أو عداوة يي أبو ربي والبغضاء نوب سونغو لمن لم يوحد ربه كوي ناتاو أتاو أتاو لا الله وي kwoyo yenna omushiriku faman haqaqa dhalik yenna omuntu atuukiriza ensonga eyo ilma wa amala n'agituukiriza mu bwennyini bwayo wasarrah era nabeera nga agikola mu bweyolefu bihi hatta yaclamuhu minhu ahlu baldihi mpaka abantu b'omukitu kye bamanya omuntu oyo embeera ziri abcd eh, eh, embeera ze ne ziba nga abantu bekiru bazimanya e, e, e, e, e, e, e, e, mani hajiye nemberaze lam tajibu alayhi lhijira sheikh hamdu bunaatiki agamba omuntu wafaanana bwato oyo tekimwetagisa kusenguka min ai baladi kaana mukitundu kira mwakola kiki mwali ebbanga lyamalanga ayolesa adaawa ye ne bagdau ye eri abakafiri open era nabo ne bakitegeera sheikh agamba nti omuntu afaanagana bwatyo talina bwetaavu bwakuva mu kitundu ekyo wa amma naye malam yakun kadhalik yenna atasobola kukola bwatyo bal dhanna annahu idha turika yusalli yewa alowooza nti banamuleka nti olwokuba asaala wayusuumu era asiiba wayuhajjuuna n'agenda abakafi ne bamuwa kiki gundi passipooti ne bamuwa n'ebitambuliiso visa biki bikyagenda akole hijja akomewo sokutatianu lhijira nti oyo mbu naye hijira temukakatako fahatha jahalu biddin aga sheikha agamba ekyo butamanya ddiini waghafulu ani zabdat risalat lmursalin era nakubeera nti omuntu mulagajjavu obutamanya ababaka nembeera zaabwe oba nemesaji yababaka gye bajja nayo faina albiladi inkana sheikha agamba nti ekitundu bwekibanga bwekibanga alhukumu fiiha al ng'obulamuzi obukiramula ekitundu ekyo fiiha li ahalu batili bantu boonoonefu bakyamu bashiruku bakafiri bebakikontroli nga bebakinamu obusobozi era ye gavumenti ekitwala wa ibaadu lkubur era basinza bakabuli nantaana bebakiki bebakulembeze washiribatu lkhumur banywi ba mwenge wa ahalu lkumaru bazanyi bazaala fahum la yaruduuna abantu bafaananyi batu basobola kusiima ila bishairi shiriki okuja kuwasima mateka gawe nga gegalina okuba nga gegali mu kitundu ekyo gokka wahakamu tawagiti n'amateeka gawe ag'obukafiiri agaba tawagiti nga gegalamulamu ag'ekikafiiri wakullu mautin na buli kitundu kyonna yakunu kadhalika ekifaanagana bwe kityo la yashuk tewali kubuusabuusa manilahu adinami mu marasatul kitaabi wa sunna ku muntu alinako okumanya okutonotono mu qurani ne mu sunna anna ahluhu nti abantu beekitundu ekyo ala ghairi makana alaihi wasasalama nti abantu abo embeera gye baliko e ghairi makana si yembeera yeemu e gye baaliko gye yaliko mbaka muhammadin sallallahu alihi wasallama falyataamalu alaqili kale omuntu alina amagezi yeetegereze waliyabhas omusiraamu abeere nga anoonyereza annasa nafsi yani ayagala okubeera nga awulira nafsi ye ani sababu alhamil nsonga ki e nsonga ki eyasindikiriza bakuraishi ala ikhiraji rasuli ye sasalama okufulumya nabi sasalama wa sahabihi ne basahaba be mumakka ki ekyaviirako abakuraishi okufulumya nabi sasalama mumakka nabasahaba be kiki wahi ashrafal biqa songa ekiro kyebaali bamugobamu kyekisinga okuba ekyebbeeyi ku nsi eno yonna fainna min almaluum mazima kimanyikiddwa annahum ma akhrajuuhum tebafulumya abakuraishi tebafulumya nabbi ne basahaba be mu kibuga makka ila bada ma sarahu wabula babafulumya luvanyuma lwakubeera nti nabbi ne basahaba bayolesa lahum biibudinihim bajolonga eddiini yabashiri ku lwatu newankubadde baali banafu tegese bulungi waashabihi ino biaibi adinahum bajolonga eddiini yaabwe yeddiini yabashiriku gye baliko abakuraishi eyokusinza amasanamu nobusinza ebitali allah aza wajalla nebajaaba nebajivumirira misana ttuku wadalala abaihim nokulaga nti bakadde bawe baali babuze faaradu minhu sasalama kafu ani dhalika abakuraishi kwe kwagala ekyo aleme kudda mukyogera ne basahaba be baleme kukiddamu era omuntu yena asobola okusomaka asobola ogenda mukitabo nga rahiku lmakhtumu nebirala nalaba siriro mubwenyini waayo babakuraishi ekyabajeri taata wanabbi omuntu abutalibi emirundi gyali ebiri neteri kyabaleetanga wa butalibi wabula kubagambira ku kiki okubagambira ku mwana wa muganda we alekeraawo ovuma bakatonda baabwe n'okujegewaza bakadde baabwe tegese bulungi n'okubafuula ebigambo ebitaliimu kyekyabaleeta omulundi ogwasooka n'ogwokubiri tegese bulungi na sheikh hamdu bnatikagera maaso nanyola n'agamba tebafulumya abakuraishi tebafulumya nabi saa salama ne basahaba be mu makka wabula babafulumya oluvanyuma lwakubeera nti bajolonga eddiini yaabwe nabi salama ne basahaba be bajolonga eddiini y'abakuraishi ne bagivuma ne bagikkakkanya wadalala abaihim nebajegewaza ne bakadde baabwe nti babuze bakadde baabwe abaali ku bintu ebyo bye babakulizaako babwali babuze faaradu minhu ne baagala nabi salama abeere ng'akoma taddamu byogera ebigambo ebyo watawaaduuhu era ne bamwewerera okumukolako ebikolobero waashabi ne waashaba be elkhiraji nti bajja bafulumya obajja mu kitundu ekyo babongereyo washaka ilayi ashabihi era basahaba be ne batuuka okubeera nga bagenda nabi salama ne bamugamba owange ya rasulllah shiddatu laza almushirikiina lahum bamushirikuna bayitiridde otubonereza olw'ensonga ezo faamarahum bisabr nabi salama yabalagira kugumikiriza wataasa biman kana kablahu miman udhiya e, nokubeera nti bagoberera ababasooka mu diini ababasooka ku bulungamu obwo ne ku ddiini e, engeri gye baabonerezebwamu n'engeri gye batukyalingibwamu n'engeri gye baba bafeesinga embeera enzibu nabye bakubiriza kubeera nga banywera nakugumiikiriza nakubeera nga bafaananagana nga bali nga walaba khababun arati omu kubajja mumaaso ga nabbi n'agamba ya rasulallah totutabirako nga tuyitiridde okubonerezebwa so nga wallahi abasajja babonerezanga khababu bunu arati e, embonya ebojabonya fenna gye tusobola si okugumiikiriza senge betutuuseeko naye nabbi kwe kubagamba nti banne gwe khababu arati ne banno ate abaabasooka mu ddiini eno bakwatanga omusajja ne bamusalamu emisumeeni ne bamukola biki ne bamukolako ebikolobero naye tekyabajjanga ku kiki ku ddiini yaabwe kale musguminkize bu kiki bugumiinkiriza walam yaqul lahum naye nabbi teyabagamba ituruku ibadiina almushirikiini mulekeraawo ovuma eddiini yabakiki yabamushirikiini mulekeraawo aa genda osomeku amar buni yasiri tegese bulungi famiry eyo bisome byonna nabiti yabagamba tuno mulekerawo okwayaba diini lomushirikini mukomaawo temuddamu kugivuma yadde oba okulaga fojale yaayo n'obukyamu bwayo watasfi ahlamihim era mulekerawo okujegewaza bakadde b'abantu abo nti tebalina magezi oba baali babuze fakhtara alkhuruju biashabihi nabi salama n'alondawo basaba be at least kabafuluma okuva mu kitundu kino wamufarakatu l autaani n'okuva mu nsi eno makka ne mukinu ky'emakka maa annaha awamu n'ekyo ashabu ala wajhi al ard kyekifo ekyesa okuba ekyebbeeyi ku maliro gwaki gwensi bagende gye banaagenda oba ntwetwe oba wuwa bawangaalire eyo singa we banaabanga ye embeera ennungi biidhinillah mu tuyigamu ki lakad baada audhu billahi minash rajim sheekh anyonyola n'agamba muhammad habdu mulaatiq nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kiraga nti tulina ekyokulabirako ekiri ku mubaka muhammadin sallaalwasalama nga weyayita naffe tulina okukola kiki bwe yeeyisa naffe tulina okukola kiki ne basahaba be naye ekyokulabirako kya nabi salama kiri kwani kuoyo liman kana yarju llaha eri omuntu asuubira osinkana allah wal yaumi l akhir nolunaku lwaki lwenkomerero wadhakara llaha kathira nokuba nti omuntu yajukira nnyo allah wekitiibwa ebisaa byo bisinga obungi allah nagamba atya waman yuhajiru fi sabilillah n'omuntu yenna asenguka ku lwa allah yejidi fi lardi muragama agira kusisinkana mu nsi obuddo wasaa n'ebyenfuna tegese bulungi ebintu ebyo ebigambo ebyo jabisangamu duraru assunniya eya omujalladi ogw'omunaana volumu eyomunaana peegi bina kumi na mwenda naam sheikha agamba nti ithan idhaaru ddiini ekiyitibwa okwolesa eddiini yakunu beilaani lkufuri bihathihi lanzima kiriwo nakulangirira obukafiiri bwa gavumenti ezo nti nkafiiri tegese bulungi era eh, eh, eh, administration yonna nebityo bitambulamu bulamuzi bukibikibikikipland order byonna bukafiiri bikyamu tebisaana muntu bigoberera watasurihi lahum bilcadawa nokuvayo open nokubeera nti obakolako obulabe wa ayurafu haulai lkafara n'okubeera nti abakafiiri abo bakimanya walmurutaddun ne bamurutaddiini abo abava mu ddiini nti kafaruna bihim tife tubakafuwalira tubawakanya wa adawatuna lahum nti era tubawalana wa anna lau dhafaruna bihim nti era singa bukira enkya allah aza wajala n'atuwa amaanyi n'obusobozi ku bo ma ala dhahriha tetubalekawo ku maliro gwaki kwansi eno ebyo ojja bisanga mu kitabo kibayita minkitabi ilamu dujubu lhijira ekitabo ekyogera ku obwetteeka bwokolaki bwokusenguka min daari lkufuri ila daaru lisilaamu okuva munsi obukafe gera munsi obukiki yobusiraamu kalaamu gharibu ebigambo ebyo oli wabiwulira kugamba bigenyi bipya waba abiwulidde wala yuwafiku asiruna gamba olagamba tebisana mu mulembe gwe tukola kiki abo boogera bubi ebyo si birungi tegise bulungi batujju kwegamba enjogera eyo yabantu bali primitive tegese ogende makerere bajagamba obusajja bubi nyonyonyoti gamba tibukolaki naye kama yaqulu badu ngaera kiri ngaabamu webogera biidhinillah wallahu dara lghuraba ati bamirat ibrahim kwegamba ngawola bulijjo abantu abagobera enkola ya nabi ibrahim nebagiza obujja gamba bera bapya bewunyisa so nga bebali ku ddiina kiki sheekha agamba nti fatafakkar fi halika ya akhi muganda wange gwe ampuliriza lowoozaamu embeera gy'olimu oba osobola okwolesa ebi mufu muoli genda mu maaso nga bwe twogedde singa gwe bwolowooza muolwokuba baziina e, bakola biki n'ogenda mu abenjiri ne muyimira mu bakafiiri ne mubakoola barakallahu fiikum naye be mukoowoola ku makya be bafuluma ate ne baddayo mu kiki kagamba tewaliiwo mbeera ekuuma abasiraamu bazibuyingiddemu kububeeramu kakitegeeza ekifo mwe bwetuba kuwulira tulinga omuntu akwata ensenene ng'ate mwaziteeka mulimu ekituli gyateekamu yegenda gyateekamu yegenda kati naye tuba tusiramudde bitaano olunaku lumu kitegeeza mu mwezi ogumutuiza okuba tusigazaawo allah yasinga okola kiki kubanga tewaliwo boundaries zikuuma basiraamu okubeera mu bukiki mu busiraamu tegese bulungi kale sheikh gyagamba nti erowooza e, gwe muganda wange olabe biki ddala ebiri munda bwa nafusi yo oba ddala ddiini ddala hal anta muhiru liddini haqiika ddala embeera gyolimu oyolesa eddiini ya allah nga bamutusala ebirevu abala nibakola ebibakoze byonna naye owaayi baleme kundaba nti ndi musiraamu owaayi bajja kunyima omulimu owaayi biki biki biki bajja kumpita subhanallah abakyali nyambala ategese bulungi tebagala kwambala nga ddiini faina lillahi wa ina ilahi rajuan sheekhe eyo ensonga n'agimaliriza sheekhe n'agamba omutwe oguddako fawaidu lhijira bannanga ebirungi ebiri mu kusenguka okusenga kulimu ebirungi allahu akbar shekhe agamba obulungi obuli mu kusenguka diiniya ku saidi y'eddiini wa duniyawiya ne mu bulamu bw'edduniya birungi kyebyo ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقام بمقا الشيخ هويو مكتبه المطلب الحمي الحميد في بيان مقاصد التوحيد mu kitabo kyekyo nannyonnyola fawaid fawaid ebirungi n'emigaso lili hijira tu dini oduniawiya ebiri mu kusenguka kusaidia eddiini ne duniya faqaale yagamba waati sheikh wa mima yajibu nemubiisaana okumanya ayalamu okumanya ana llaha taala farada ala ibadihi lhijira allah yalalika kubaddube okusenguka inda zuhuru zuluma almaasi mukiseera ng obulyaza amaanyi n'obwononefu buyitiridde n'obujemu buyitiridde hifiza liddiin nagamba basamu basenguka okuva mukitundu ekibadde mukitundu ekirala olwokukuuma eddiini yaabwe wasuyanatu linufus n'okukuuma emyoyo gyabakkiriza inda shuhuru lmunkarat obutawangala mu bifo bya bwononefu kubanga babutunulako ate tebasobola nabujjawo kati ngaekintu ekyokka okuwanga musaati nyononefu batunuulira ebisambi byabakazi amabeere g'abakazi obubiina bwabakazi batunuulira haramu omwenge ogwa buli kala nga bagunyira mu maaso gaabwe tegese bulungi ebintu ebyo bitta emitima nenafusi z'abantu n'abasiraamu abalongoofu zibonoonera ddala kati nga allah obutagala mukkiriza kulaba mukafiri oba omujeemu ngaakutte wala gye batudde ku ttebo naye mbw atudde wali eri yanywa busooda ye wali banywa mwenge oba bali wali ku bifi byambizi ye ali wali mbw alya bucumu bwa nnyama bwya nti nti ebintu ebyo allah tabyagala at least akwate kubaakole kiki ave mukitundu ekyo lwaki abaana eyo baleme kulira mu mbeera eyo bakazi be baleme kuwangaya mu mbeera eyo naye kenyini kigenda bunuuna kati allah kyavaala aliko okusenguka biidhinillahi subhanahu wataala nti olwensonga nti allah ah, yalalika hijira eyo e, singa obwonone obulyaza amaanyi n'obujemu no, no buyitiridde mu kitundu omusiraamu ave mu kitundu ekyo olwokukuuma eddiini nokukuuma nafusi e, wasuyanatu linufusi lmuminin nokukuuma nafusi zabakkiriza an shuhudi lmunkarat obutatunula ku bikyamu bifaanaganawo ebyo tikwa bibwonona emitima tegese bulungi wamukhalisatu ahlulmaasi n'obutaba mix n'abantu abajeemu abakola obujeemu wasayiati abakola ebintu byobujeemu nebibi walitamyiz ahlu taati waliman ngekyo allah akyagala okusonga kuno kubeerewo okusobola okwawula wakati wabantu abagonvu badde esaidi eri nabajeemu basigale esaidi wa eno beyawule eh, anitaifatu lfasadi abakkiriza bano beyawule oyo abakkiriza beyawule ku gurupu eyo e, enyononefu e waliudwani neyo erumbagana amateeka ga allah waliyaquuma ilimu ljihadi lahi bihi salaha albiladi walibadi kati oba abasenguse gye bagenze babeere nga basobola okutegeera bulungi ibada ya jihada nogiiga nogimanya eyo eso eyo nga yerimu ebirungi bye bagenda okufuna mu nsi babeere nga babitiibwa wala ibaadi gamanenabadde e, e, okubeera nga babitiibwa nekituu kyebalimu nga alhamdulilah kitukuvu tekiri mubintu byabwe kiki tebajja kubeera na bulungi obwa ira nga amaze okupractisinga ibaada yakiki yajatafisabiri eyo gyebakoze eki gyebakutte kuba gyebagenze walawula lhijira sheekh agamba singa tiyali hijira lama qama ddiini naye ddini tiyandibaddewo ekyo sheekh bwanyonyola wala abdu wala abdu rabbil alamin ni allah yandi kozeji yandi sinziddwa wa min al mahal an tuhsal al baraa min al shirk wa dhulm wal fasad biduniha era kizibu nnyo omuntu okubeeranga yeesamba shirik n'abashiriku n'obuli azamaanyi n'obwonoonefu nga tewali hijira takoze hijira kizibu era abaalimba wamin lawazimu tarika al hijira ghaliba n'ebiisingwa e, ebiremesa abantu okukola hijira wamin lawazimu taraka alhijra e, ghaliba mushari lmunkarati wanato arubabu lmaasi wa sayiati nebimu ku e, bintu nga lawazimu yani ebifuula nti kyatteeka omuntu okukola hijira ebisinga okukifuula ekyetteeka ebisinga byebiriwa mushaharat lmunkarati okutunula ku bwononifu n'obuseegu obuli mu kitundu omudahanatul arbabul maas n'okubeera nti omwenyereketa n'abantu abajiimu bwowangaala namu mu kifo kyomugamba era ozingire rato twambaliddaako banaye gundi paul hawa leero obutunyweredde ugamba muli awo mudahana tugamba wesesa omwina embeera ennungi n'eyokusagira n'abantu abakiki kati ebyonna omusikiriza tasaana biba nabyo eh, ebyokubeera nti mudaaha naye kakkanya n'okwefuula nti eh, simanyi olulimi yarabbi oluganda sirimu okugunya omudo naye eh, wamudahana tul arubaabu gamba okubeera nti mudahana tuba tukozesa olulimi ki okwekkiriranya mu maaso n'abantu abajeemu Eh, okubasisiitiriza abantu abajeemu abakola obujeemu wasayati n'ebintu ebikyamu wamawaddatihim n'okubaagala wanshiraha sadirahum n'okubeera nti e, ekifuba kyo kiyinza okwanjuruka gye bali ne bafuuka mikwano gyo e, n'okubasembeza ne bafuuka mikwano gyo ne bafuuka bantu bo ne bafuuka bannu tegese bulungi baani bakwano go bahariyeeti balozi bajozefu baani olw'okuba lwaki bookoleramu bowangaaliramu kati nga tolina butya osobola kubeera nga obalagira amuli bunafani hani munkari kyokka budala budala bannaye kyolwaki tosobola olina nabo alaaka y'amaanyi bakuwoze bakoze batya bakoze ki batunudde mu nsonga zo bebakuwaddeo inna lillahi fa inna ilaihi rajiun nam Eh, sheikh agenda maaso nagamba fa inna sharru yatadaai bannanga omusambo wangalira mu mbeera efaanagana bwetyo ng'alengera ebintu ebifaanagana webityo byawangaliramu fa inna sharri mazima ekibi kyebintu ebyo yatadaai atandika olwokuba naye muntu bitandika obanga ebimusikiriza nokuba nti bitandika omuyingiramu ne okuba nti tatamwa kulaba ku bintu byabononefu nabakazi bali bwerere kuba mwawangalira kati atandika okuggwamu ebbuba n'obukyayi n'okunyiga lilahi subhana wataala kubanga lwaki nze lumu waliwo omuddu omu gamba yanewunyisa abalira mukitundu awanga akolera mukitundu nga bamalaaya babeeramu bangi n'abantu abaseegu ne lumu nali naye ne mugamba nga njogera ku bantu abali mu kitundu ekyo yaŋŋamba a fe abo twabamanyiira naye nga ate musiraamu tegese bulungi yaani emitima gyakongera bo tebakyabalaba nti abo balina kiki sireeti eriyo nafusi ye aa yabamanyiira babulijjo alaba ebisambi byabwe tafaayo alaba mubiro ebitafaayo omutima gwakongeera tolowooza nti nno gwatukulwa oba nti zaahidi nnyo la wabula buba nti omutima gwe gwafa dda amazambi gagujjula allah amusaasire muganda waffe era nnalaba okuzikirira nga kwamaanyi naam sheekhe kyagamba nti nno olwaki faina sharri mazima obubi yatadaai bukola kiki butandika okubeera nga omuntu ono gamba bumuyingira mpola oyagiri baduha bada butandika okubeera nga muli wayajira bumutambuliramu fala yarduuna aman huwa baina dhahirin biduni hatha lumur wala budda lahum min ridahum badara tugamba naba nga talina kyakola bula ayina osiima embeera gyawangaliramu eyo egyawangaliramu eyobwononefu tosobola kwogera ku bikyamu tosobola kwogera ku bintu ebyobwononefu byonna era alina okukwatagana n'abantu abo n'okwagala kw'emyoyo gyawe fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wakala ekyo ojabisanga ebigabo bya sheekh abdurahman bun hassani mu kitabo kyekyo ku peegi eya kikumi abiri mu mukaaga waqaala yagamba wa amma alhijiratu bannange ekitubwa okusenguka faina ghalibu ala ahliha salaama okusenguka kuno buli muntu lwasenguka abantu bonna basengusa ebiseera ebisinga bafuna emirembe wal izzi n'ekitiibwa watamkini n'obutebenkevu kama ajara dhalika lirasulila salama nga bwekyali kunabisa salama wa atibaihi n'abagoberezi be salafan abo abakulembe wakhalafa n'aba baddako webakola ekikolwa ekyo bemakka eddiini yakaluba naye webagenda emadiina embeera yatereera bafuna ekitiibwa bayanirizibwa bafuna amaanyi ne bafuna buli kimu nnyo wabihatha yahsulu ljihad nabwekityo ibada ya jihadi bwetyo bweyimirirawo era neberawo wataalu kalimatullah ekigambo kya allah nekirinnya nekibeera waggulu wayamalu fi lardi e, bitaatillah olwensi nebeera ngaekolebwamu obugonvu abantu bagondera allah olwa ibada ya jihada ngaeyimiriddewo oluvanyuma lwa hijira omasalih lhijira sheikh agamba n'obulungi obuli mu hijira fi dduniya aktharu mu nsi muno bungi min antuhsar tusobola bumalayo bannaye kama qala taala nensongelinga allah bwe yagamba walahina hajaru fillah na bonna abasenguka ku lwa allah mimbadi mazulimu nga balyazamanyiziddwa babonyabonyezeddwa lanubawi annahum fi dduniya hasana nja kubatereza edduniya nja kubawa obubudamu nja kubasitula mu nsi eno tegese bulungi wala ajirul akhirati akbaru ate empeera y'enkomero yesinga gyegenda obaako kiki ku nsi kuno ebyobino jabisanga mu kitabu kya sheikhe eh, abdurahmani bun hasani eh, almatlab lhamid fi bayani makasiri tauhidi ngaayogera ku bulungi bwa hijira ku nsi ne ku nkomerero ku safha peji 22 wakaif nabutya yatahasulu lmuslimina muwahidin mana banange butya abakkiriza bayinza okufuna amaanyi n'ekitiibwa nobona nga tebakoze hijira eh, limakani ejitemiwana fihi era ekifo kyonna kyebayinza okuba nga bakola kiki bakuŋŋaanira mbutya tekisoboka wayakunulahum eh, bihi dhalik tebasobola kufuna maanyi nakitiibwa nga tebamaze kufuna darul hijira tebasobola bal hatha awalu wajibaati iqamatu dawlati khilaafa ekyo kyekisookera ddala okukakata ku basiraamu mu kuyimirizawo dawula oba khilaafa balina kusooka kufuna eh, makaano egitemebana fiihi yaani adarul hijira yahajuruuna ilaihi gyebagenda okusengukira enkunta turidu zalika ya ahi muslim muganawo ngaomusawo bwaki oyagala bwobanga ddala oyagala kuyimiriza oludalo tisilamiya oba khilafat isilamiya teri kkubo ddala fast step gyolina osooka okulowoozaako n'okukola antuhajiru okubanga osenguka min hatha albaladi mu kitundu mwoli ogende ila daru lhijira era ekifo kyekola kiki ekisengukirwamu biidhinillahi subhanahu wataala wahathihi satu rasul kale sheikh agamba nti n'ebyafaayo bya nnabbi oba obulamu bwa nnabbi bwonna ne butya bwe yayimirizawo dawula ye ey'e madiina byonna byolefu gye tuli obutya bwe byayimirirawo tegiyimirizawo mu maka gye yazaalibwa la aba yagiyimirizawo mu muwaŋŋanguse gyeyakola kiki gyeyagiyimirizaawo kaifa anshaaha butya bwe nabbi bwe yatandika dawula isilaamiya wadde ambunianiha nabutya bwe yatandika okunywera n'okuyimirira omuzimbo gwayo nekuyima negaza obugazi bukyali kitya bilhijira nakusinguka lam yakun dhalika illa bifadli lhijja tekyabirawo kyonna okujjako lwa allah kusooka kulaalika kusenguka limakani munasabu era ekifo ekikola kiki ekisaana yakunu nowatu dawula ekigenda okubeera ensigo ekigenda okusimba dawula kisilamiya era bwekityo bwe kyayimirirawo wayakamatuddawo tuli musilimina fi era wayimirirawo ensi y'obusiraamu e, min khairi masaaliha alazima ate ensi y'obusiraamu weyimirirawo abasiraamu bafuna obulungi bukiki bungi nnyo nnyo nnyo nnyo obutagambika maallahu bialima alla nga yasinga n'obumanya wahuwa ghayatu kulli mujahid era nga kyekigambo kya buli mujahidu yenna mundaddala mulembe mu kisera kyo kyetukola kiki kyetulimu nam naye sheekh agenda amaaso n'agamba mazima tulabye eri abasenguka e, e, wakad raina fi man haja aljihad fi sabilillah tulabye eri abasonka okugenda erimu ibada ya jihada fi sabilillah tubalabye nga anahu mazima abantu abo bafunye ebirungi bingi nebyitiibwa alizzatu walmanaa n'amaanyi wasada bilhaq nokuba nti bogera mazima nga bali open talina gwatya tatya nti abakafiri bagenda muwulira oba bambega balibo bagenda genda bakola kiki bamutwaleyo nti gundi yagambye bilah ayogerera mu basiraamu tegese bulungi akutta ekyokulwanyisa kye tegese bulungi tafaayo kati nti omusiraamu oyo kyagala tulabye eri abantu abasenguse nga mu butuufu tubalabye balina ebyofunya ebirungi bingi eh, mu kibitiibwa mu maanyi mu kwogera amazima wa ikamatu dawlati musilimin n'okuyimirizawo ensi y'obusiraamu wanashira eddiini n'okusaasaanya eddiini wa iadatu thiqatu lmusilimin n'okukomyawo thiqa obwesigibwa abasiramu eh, bikudratihim ala dahari mamerlkufi nti abasiramu basobola okubakuba nebamenyamenya obukafiri bwonna ebikundikundi byabo bonna nebabimalawo biidhinillah walau tahazabta kabe nga abakafiri bakuŋanye nebikundikundi ebyo byonna ebya buli kika samu nga bakuzidwa basobolaokuba nebabikola kiki nebabimalawo walau kana ti quwati adaafa adaafa quwatina kabebe nga amaanyi gaabwe mangi mangi mangi gasinga gaffe emirundi mikiki singa abasiraamu baba bakuŋŋaanye ne bakola dawula isilaamiya basosobola byonna bye bakubye nga olaba bakafiri bakuŋŋaanayo ekisimanyi nato yunitation yunioni bikafiri byonna bya buli kika ebiddugavu n'ebyeru byonna buli kyonna nebikuŋŋaana naye walla abasiraamu bakuba nebabikola kiki ne babimalawo bawulisilaamiya nebanga buli kanaku eyongera kugejja biidhinillahi subhanahu wataala raina dhalika fi iraq sheikh agamba ebituule mu iraq ne mu afghanistan ne mu somali tubirabye sambakubye kubya bakafiri bonna bamalawo n'agabinja gaabwe gonna wa ghairuha wa hatha wahatha laisa bisababi ghairi ebyo byonna abasamu tebabituuseeko nansonga ndala ghairi sababu lhijira wabula nsonga lwaki bamuhajirina bangi nyo abasenkanibakate kubagenda mu daru lhijira wa taatullahi fima amara nokuba nti bagondedde allah mukiragiro kye ekyokuba nti basenguke kati gwelwaki oganye osenguka bwetadde osulamiya wena emirawo biduni hijira tegese bulungi fala iza lana fi ghairi bannange tetugenda funa kitiibwa nga eh, tetukoze ekyo allah kyeyakola kiki kyeyatulagira al hakimu o allah omugezi fi awamiri mu biragiro biwanahi ne mu bintu byatugaana abamanyi kyeki ekirimu mu birungi n'ebikiki n'ebibi kyaba tulagidde bulungi obukirimu nekyabatuganyi kabi kyakagendo eh, kibeeramu al alimu allah omumanyi bimasalihi duniya eri ebirungi ebigero ebirungi byetugenda okufuna mu nsi muno singa tunakola ekyo ala hakikatiha mu bwenyini bwabyo walakina nasi fahamuna masulaha naye lwakuba abantu bategeera obulungi eh, tebategeera obulungi si ku ntegeera ya ddiini tegese bulungi wabula abategeera obulungi falmasalat fi shari tawhidullah obulungi mu mateeka g'eddiini kwe kusinza allah yekka singa omuntu ate abeerawo bukifo ngaasinza allah kiki yekka yekka ateekamu nkola ebiragiro bya allah byonna nga allah byebikola kiki era nga alwana ne mu kkubo lya allah aza wajalla kibwe bulungi era naafuna n'ebisago kulwani kulwa allah aza wajalla era naabeera ngaaleka abantu be n'abaana be ne mukyala we lwakugonderaani wakwata okubulagondera allaala ekyo eh, eh, bwegamba eddiini bweyita obukiki obulungi wamasaatu endala omumuli musirimiini saate ekiyitibwa obulungi eri abasiraamu hiya rifahiya bwe bulamu obwa lectury life tegese bulungi bwe bategeera obulungi olw'emigaso gyedduniya gye baba bafunye kyokka azimba ennyumba omwaka guno ah, capital yeeyongedde tegese bulungi omwana aba asoma univesity bamutikkidde kama byebirungi bo byebamanyi nti byebirungi almasalatu inda almusilimin eh, sheikh agamba nti no almasalatu obulungi eri abantu kwe kuba nti aine aguze enyumba empya aguze emotoka empya ayine enyumba ngazi omusala gwe bagungeza ayina omulimu alhamdulilah gutambula bulungi faina lilahi naira guba bayite bulungi kebenga ediini ye egwawo esebengera buli lukyo egwawo ne kasita ye kasa omusala bagulinyisiza tegese bulungi almasatu inda almusilimin obulungi eri abasambo bwe bamanyi olwaleero kwe kubeera nga besamba okwesamba kwonna n'okwewalira ddala kullu budi an kitaali kitibwa kitali fisabilillah okukwata ekyokulwanyisa e, okulwana nga bataasa eddiini ya allah aza wajalla ekyo kyo bakiyita ekyo kyo balina okyesamba walmaswaib n'okwesamba ebizibu wasijini n'amakomera owawajja arasi almasa tonda ghalibu lmuslimin obulungi eri abasiramu abasinga obungi olwaleero kwekubeera nga alyaumu ah, hiya antantasulu min awamiri llahi madama tisajilu muhalika mataibu watobulanirfan yani yekuba nti omuntu oba yesamba ebintu bya allah aza wajalla eba ebanga lyamala singa aba bijja mumuleetera obuzibu oba biyinza omujja mumbeera ye gyalimu ennungi eyalekeza lelaifu bamuyite esimanyi nti fundamento biki biki biki ayina obbyesamba kati nti obiesa amala atasibwa obiesa amba nabeera nga ali mubakyala be n'abaana be ali mu mirimu yo gitambula gigenda kutali mu kkomera bweayite obulungi faina lilahi waina irajon so nga ate obulungi sheekh abulaze yobusamu eh, eddiini kyeyita obulungi kwekola kiki kwekubeera nti sheekh agambye kwekubeera nti amasulaha eri entegera yediini kwekuba nti e, abantu basinza allah yekka bagondera allah yekka balonamu kkubo lya allah bafuna ebizibu ne battibwa mu kkubo lya allah balesa abakyala n'abaana na buli kimu kyonna lillahi subhanahu wataala ya allah ekyo kyayita obulungi era kwekuli okwesiima fi duniya wakiki wal akhira naam radda shubuhat sheikhe yatandika okuzayo ebyekwaso byabamu ku bantu abatagala kula hijira olw'ensonga ki eno oba endala yazzaayo ebigambo by'omusajja قد رد الشيخ رد على بعض الشبهات لذلك الهجرة الشيخ azaayo ebyekwaso oba ebibuzaabuza byabo abantu abatagala kola hijira قد رد الشيخ شيخ يرد عبد عبد الرحمن بن حسن era mu kitabo بدوكو kyetwakulembedde المطلب al في بيان hamid التوحيد على yaradda yazzayo ebigambo by'omusajja ayitibwa ahmad murai wakad kataba yawandiika empapula nga agezaako okudifeninga nafusi ye lwaki ye tasobola kukola ibada ya hijira era wala yarida lidamirihi dhati fi tarik lhijira gamba naye nti e, tarik lhijira yani awa ensonga omusajja ono nga yalaga nti e, tasobola kukola ibada eyo shekhe namunadda namugamba atya faqala fi raddi ala ihtijajihi nazayo ebigambo bye nebyesembesa nebyekwaso bye ngaamugamba bwati bi annahu ye omusajja ono agamba nti ye mudutorru ye akagamba mukiki mudutorru ajja kukosebwa mudutorru gamba ali mu buzibu olwokuba litarekere hijira wala ish e, ayina ali mu buzibu olwokuleka ibaada ya hijira wala ish fi biladi lkufuri kati okuwa okuwangalya mu bakafiiri oba mu kiro ky'obukafiiri khaufihi ala nafsihi e, atya ku nafusi ye dalali bayinza omumukosa fitariiki ng'akola kiki singa abaabaafutambula okukola kiki okuba okuvaamu okgenda bayinza omukwata mu kkubo ne bamusiba ne bamukuba ne bamutta masalan ebyo byenyini bye byatuka ku basahaba okuva mu maka ogenda wa abujandal asdi abujandal abujandal alazdi rubama abujandal sahabi jadid gino musomeko bwetyo abubasiri abubasiri imamu oyo naye sahabi ljalil byembera zenyini zebalimu ono zali mukukola kiki kwogerako namukatuwulirize owaje akhtaihi wajahalihi sheekha yalaga ensobi y'omusajja ono n'obutamanya bwe annahu jaala dhalika asula yaddira nti ekyo kyekikolo kaasa alehi tadeko lehijira chia gira gira nya iye nsonga lwacha lise okusenguka wa fi zaamihi ne muku loza kwe anaho idutarra nti kwe gamba ali mu buzibu ila terekeha uh, ah, olw'okuba nti okuleka hijira eno kama dutarra ekyo nti kiringa bw'olaba omuntu aba ali mu buzibu ila akili min almaitata nti omuntu edini ekkiriza omuntu aba ali mu buzibu talina kyalya ali ku kintu ekifudde min khaafa ala nafsi talafu oba ali atidde nafsi eyinza okwononeka neefa faaqulu kati mugamba la yakhfi ma fi hatha alqiyas tekyekweka eri engerageranya y'ono gye yageragiranya oba enge gyeyalabamu ensonga ye min fasaadi ndikugamba nti mbi nfu wadhalika nawe kityo min wujuhi minha mu ngeri zino wammanga annahu fi musadamatu nususi likitabi wa sunna endaba e, e, ye ekubonagana nekukola ne sunna obujulizi obulikinekine mu sunna bwalagira ebyo nga bumanyi kabenje kyakali mu nsonga ezo naye bwe bwalaba nti akabenje akasuubira ofunwa tekagaana muntu kola kiki olwokuba nti ate kyekamulagidde kinene osinga akabenje tegese bulungi naamu alati dala tali wujubul hijira aba ko naganye no bujuzi obulimu mu Qur'ani ne musunna obujulizo obulago obweteka bokusenguka ala amallahu qudratu alayha ku ya ino busubuzi wa inkana yatawakka kachiwe dalanga subira bihal qatli singase ava mukayumba kata agende li darul islam asubira inzo kutiba mukubu bwa mugamba kwati kubatambula gindi tegese bulungi awwa almaut oba asuubira okufa kama anahu la yatruku ljihad nga bwekityo nti omuntu omuntu takkirizibwa kuleka ibaada ya jihada khaufa min alkatili ngaagaokuba nti wenagira mujali ngenda kuttibwa kati yeddiini gamu oba ofafa ebbanga omala nga obadde odifendinga kiki kuba kino kyodifendinga kinene osinga nafusiyo tegese bulungi wahakaza kama qala taala ekyo kiringa allah bwe yagamba falladhina hajaru bonna abasenguka wa ukhuriju ne bafulumizibwa mayumba min diyarihim mayumba gaabwe wa udhu fi sabili ne batakyalingibwa mu kkubo lyange wakatalu ne wakatalu ne balwana mu kkubo lyange wakutiru ne battibwa mu kkubo lyange laukafiranna anhum sayiatihim ngenda basonyiwa ebyewonono byabwe wala, wala, wala, wala, wala udkhilannahum jannatin tajri yange na bayingiriza ddala ejjana yange kulukuta min tahti al anhar thawab min indillah ngi yempiira okuva eri allah no bakola chichi wallahu indahu husnu lsawad suratu al imran awala allah na gamba waladhina hajaru fi sabilillah nabonna bonna abasenguka allah thumma qutilu naye mu kusenguka ne battibwa aumat oba ne bafa layrzukanahum llahu rizikan hasana ŋenda bawa ŋenda bagabirira e, e, e, ekyobugabirizi ekirungi wa ina allaha lahwa khairu razikin kubanga allah yasinga abagabirizi bonna falam yajalu llah taala hahi lumuru lati kad taka almuhajir allah teyaddira nsonga ezo eziyinza okufuuka stambling block okuziyiza omuntu okukola hijira simanyi bagenda kunkwata simanyi banyinza okufa simanyi nyinza okukola biki ala teyazifuula nsonga zifuuka excuse emugana kukola kiki nti zajja okuwa era ddala mukakafu asigale waali kubanga asuubira obuzibu mu kkubo la hahi umur ensonga ezo kad e, taka lmuhajiru udhura nga obaoliawo esobola n'okufuuka excuse eri muhajiru eri omusenguse aleme kutambula anlhijira lianna olw'ensonga hilaaka fi lhijira okuzikirira mu ibaada ya hijira ngaoli abadde agikola nga mwazikiriridde waljihaadi oba azikirira mu ibaada ya jihaadi huwa salaama ate mirembe omuntu okuzikiririra oba okufiira oba okufuna ebizibu nga mu ibaada ya hijira ne jihaadi mirembe ebyo byonna byabaafunyeemu fainahu shahada eitha afuna shahada au shuhada washuhada nakubeera mu bajulizi allah yagamba atya ku bantu abafiiridde mu kkuba eryo بل أحياء عند رب يرزقون بل مويري الله بغبيري فرحين بما آتاهم الله من فضلي إذا بسنج فنيو ويبقى بسنج كنيرياني إذا الله عز وجل نعم وقد يحصل المهاجر إلا مهاجرين ينيني أسنجوك أصبو له okutuukibwako ma yuhibuhu min husini laakiba asobola okubeera nga atuukibwako ebirungi byabadde ayagala mu nkomerera ennungi fi duniya ku nsi kuno maa ma yaruju fi lakhira naafuna bulungi ku nsi kuno olwenneya gye yanwiridde ey'okusenguka allah naafuna obulungi mu kusenguka kwe n'atambula bulungi era n'amaliriza bukiki bulungi nga tafunye bukiki buzibu so nga ataina n'empira mu maaso gaani kunkomerero kama kala taala nga allah bwe yagamba nti wama yuhajiru fi sabilillah naye nno omuntu asenguse ku wa allah azza wa jalla yajidi fi lardi muragama agina kufuna mu nsi muno obuddu wandi eddiini eganye agenda funa wajikuli langa tuwalia amukuba ku mukono tegese bulungi kathiran wa saa ata agina gazwa ni mubiye mfuna wano talina chakulia atuko mitfunga alhamdulillah ebiye mfuna webidi ezo wanadhiri talakala hijira n'okubeera anga gamba tu e, eh, e, eh, eh, wanateteka ya khaufa nokubera gama kituyinza okubera nga tugamba omuntu ono oba ah, tumunazara uh, tukola e, ki omunazara uh, tuba tudisikasinga naye ku nsonga ye eyokuba nti aleka okusenguka lwaki khaufa min alfaqari atya obwavu eyo gyagenda teri mirimu ate wana ayina omulimu gwe oba aulkatiri oba atya okuttibwa kati nga kikyalina okukola mudahala ahl maas alina osigala mubakafiiri ngaamunyereketa nabo abasiisitiriza tabalinako buzibu haufa min adhahum lwaki anti ate awo anaavaayo najjayo adaawaye eri entuufu yennyini bajja mukwatako bamukangavule bamuyise bubi nnyo sheekha agamba wakad ah, qaala taala allah yogera ku bantu abafanagana bwe batyo nagamba wamin anansi ne mu bantu man yaqulu amanna billah waliwo bagamba nti bakkiriza allah aza wajalla faidha udhiya fillah singa batu singa bafuna obuzibu naye nga bafunye ku lwa allah abadde asenguka n'afuna obuzibu akafi ne bamukwata ne bamutta ne bamusiba jala fitata nnasi kaadhabillah tegese bulungi wala in jaahum nasrun min, rabbi, min rabbika layaqulanna inna kunna maakum awalaisa llahu balama fi suduri lalamin wahadha alladhi jaala fitata nnasi kaadhabillah kati omuntu ono addira uh, fitinata nnansi bino abantu bye bamukemye nabyo ne bamutocalinga ne bamubonyabonya n'abifuulanga ebibonereza alabya yabimukoze ki yabimutaddeko kati nze nebyala bintamye kad yaddai anahu daruratu daati ila dhalika era anagamba nti nze ebyo byebindeseza neibaada eyo walau kanat udhura kale kakibeere singa ekyo kibadde ddala kyekwaso kituufu wakad alimta anna taraka alhijira okitegedde nti ekitiba e- omuntu okuleka hijira urdatan lidhihabu diini nga oyo aba amaze okuwaayo eddiini ye wadhihabu ddiini ate okugenda ku eddiini huwa hilaka nafusi sarumadi kwe kuzikirira kw'omwoyo okw'olubeerera omuntu waleka okukola hijira aba awadde eddiini yozikirira ate n'okuzikirira kw'eddiini kwe kuza kw'omwoyo okutaliko kkomo qaala yagamba rabbulizza qul ina alkhasirina alazina khasiru anfusahum mazima abafaafaganirwa bebafaafaganya emyoyo gyabwe wahalihim nabantu babwe yauma alqiyama kunaku lwaki ala dhalika huwa lkhusanu mubin mazima okukufaafaganirwa okweyolefu okutagambika hatha fi tarikihim lhijira lwaki baleka okusenguka lilahi subhanahu wataala shekhe najuliriza ngaaradde ah, eri muntu omuntu yenna aganya okukola hijira olw'ensonga emu oba endala n'agamba nti ye ali mukanyigo eh, olwokuba nti hijira eno bwagikola ayinza ofuna obuzibu yagenda maaso n'agamba sheekh ebuntemiya yaleeta ebigabo sheekh ebuntemiya n'agamba fain akala wa sharb banaye mazima okulya n'okunywa wajibu byateeka hatta lautarra ila maita mpaka niwoba oli mu buzibu byako kikoze eki ku kintu ekifudde wajja baalih akiri lya kikakatako okulya inda amatul ulama eri wamanya basinga obwekiki obungi lianna ibadati lwaki nti olina okulya olwensonga nti ibaada la tuaddi ila bihatha tojja tusobola kukola ibaada nga tulidde tegese bulungi waman la yatimu wajibu n'omuntu aba tatukkiriza kimukakatako ila bihi nga ate alina okikola fahu wajibu aba kitegeeza kiri alina okikola olye ofuna amanya olyokokola ekiki kati osobola kukola diini biduuni hijira yenna ogamba nti nooli mututarru kuba oli mututarru mu idutwari efaananetya olina okuteteekanya olabe ngaokola kiki okola hijira ogende mu daru isilaamu dwaki togenda sobola kukola diini gyogamba nakusinza allah mubwenyini bwakumusinza biduuni hijira wa biduuni makaani munasabu libaada ala nga nakyo kyekifo ekyojoyinya okugenda osengukire ebigabo ekishebu ntembyakomaawo kult sheekh agamba abdurahmaan bun hasani ono yagamba wahatha maujudu fi lhijira nti ebintu ebyo byonna nga sheekhe waabyogeddeku ibuntaimia mubigambo byebikulembedde ne muhijira mwebiri wa aula ate mukugamba bisufu nnyo lianna alibadaati ibada la tuaddi illa biha tosobola kukola ibada okujjaku nga biduuni nga tumaze kukola kiki ekitiwa hijira tegese bulungi wala yaquma ddiini edini tesobola kuyimirirawo wala amalu bihi yadde gikolerako ila bilhijira okujjako kiki okujjako mu daru lhijira mukifo omusengukiddwa fabilmuhajiratun okati okusenguka kuno yahfazu lmaru dinihi kyekikuma edini yomu kiki ye omuntu wayatamakkanu min alamal bihi era kyekimusobola nogikolerako nga bw allah bwe yamulagira wayuadi n'okuwalana wayuwaali n'okwagala fiihi mu yo wa ghairi halika naye mu birala min masalihi diiniya eh, mu birungi byeddiini alati tafuta alhasr etasobola kwogera netumalayo mu birungi falau eh, ihtajina ila qiyas singa tulina obwetaavu bugeraageranya lakana hatha min alqiyas alawula ekyo yeyandibadde okugerageranya oku okusinga aksimaida sahibu waraka okusinga eri olinanyini mpapula faina daruratu labdi kuba obwetaavu bwomuntu eri hijira fauka kulu daruratihi buli waggulu wa buli bwetaavu bwe bwonna walau kana fiha talifu nafsi kakibeerenga mu kyo mulimu okusaanawo kwa nafusi ye walimaali nemaali ye falabdu omuntu ono mudutaru ilaiha mwetaavu eriki ehijira eh, inda haja eri obwetaavu ilaiha adamu obwetaavu bwe eri hijira bunene nnyo mindarati ira taamu okusinga obwetaavu bwe eri emmere nokulya eri okulya n'okunywa ebyo byonna ojja bisanga mu kitabo kya sheekhe eh, abdurahman bun hasani eh, fusofha eyekikumi eh, abiri mu mwenda warada ala shubuhati badu ma yajidisi fi diyari lkufiri sheekhe agamba waliwo ebintu ebibuzaabuza ku bantu abamu abatudde mu nsi z'obukafiiri lwaki olwensonga mbu abaana be ne mukyala we n'abantu be baliwo bawangaalira omwo au lianna tijaratihi fiha olwensonga nti e, tijara ebyobusuubi biri mukifo ekyo wayaqulu anahu mukuraho bia era nagamba nange munange siyagala naye ndi gamba embeera ndi mukuraho ndi mukanyigo e, okubeera mu mbeera eno nayenga nange saagala sheikha agamba atya wabaina anna dhalika la yadikhulu fi ikiraha shariri ni sheikha yanyonyola nti ebyo ebi omuntu sigala mu bakafiiri olw'okuba nti ekyo kimu ku byekwaso by'ayina simanyi abaana be mukyalawo abantu ebyobusuuzi ebiri omwo tekiyingira mu ikiraaha mu kkakibwa eddiini kwetegeeza nti omuntu oyo akakiddwa embeera gy'alimu temusobozesa tekiriimu ekyekyekwaso kye lwaki wakayiri annahu eh, annahu i'tathara ala nafsihi biikiraaha nti omuntu ono wakayiri annah ntathara kabeo kale ono nti awadde excuse alina ekisonyisa nti anti ndi mumbeera sinye embeera gyendimu si nyangu embeera gyendimu nzibu yenemesezza okuba nti nkola hijira wawandirahu adina sheikh agamba n'omuntu alina akatini ennyo masikatu min akiri okutegeera watamuyizi n'okwawula no yaalamu akimanyi nti annahu la adira nti eyo si nsonga ba excuse allahi lihatha rajulu eri omuntu oyo fima kad sadara minhu kwebyo ebigambo byayogera mbunno ekimulemeseza okukola hijira era ensonga emulemeseza lwaki abakyala n'abaana n'emirimu giri mu kitundu ekyo kati talina ngeri gyasobola kuvaawo faina dawahu nti okweyita nti mukurahu ali mu mbeera ya ekiraha akakiddwa okubeera mu kifo ekyo mamnua kigaanibwa liannahu inkaana ala iqamatu indahum sheekh agamba kiba nti ekyo ekimwimi ekimuwangaza mu bakafiiri indahum fahatha batuli qatan kikyamu kikyamu kikyamu shariya ekigobera ddala liannahum n'olwensonga lam yahsabuuhu walam yajcalu ala kulu naqa min nuqubu lqarya harusa yamnuhu khuruju minha wala jcalu ala tarika rasadan nti omuntu si nti bamuteekako omulondoozi amulondoola ku kyalo tegese bulungi oba namulabirira everyweya nti wuyo agezewa nagezewe nedda waba ayagadde esaawa yonna atambula neyegendera mudaluhijira naye ogamba muno nti sobola biki biki ekyo kirwadde kya mutima gwe nabwononefu bwa mutima gwe wabula si kigambo kituufu wabula kyekwasa kitalina mutwe na magulu oba ekikyalina kikolo kyonna mu mateeka gaki geddiomba kiki enga ye era eddiira ekifulanko ekisonyiwo kimuyimiriza mu bakafiri nakubeeramu singa allah amugya mu mbeera eyo ali mu kibonerezo mu maaso gani ga allah aza wajalla waghalibu lmusilimina alyaum sheikh agamba abasiramu abasinga olwaleero singa oyogera nabo ku nsonga za hijira rubama oba oliawo e, yataziru biumuri kasira buli omu alina ebyekwaso bingi walhaqikatu lwaqi naye kisinga okuba ekikakafu kyenyini an aghlab mazima abasinga obungi inama yahajizuhu an alhijira ekibagana okukora hijira shufu bilmaali kubeera balulu babyanfuna bamaali waliwaladi n'abaana watijaara n'ebyobusubuzi la gayri teri kirala wahatha la hal maahu si walwadhi abo tebalina mbeera ndala gye tuyinza bakwagamba kubakwatamwa ila babuulirira ebyo ebintu byebaliko bikyamu tebabyekwatako babeere nga bakulala kyabagambye wadhakara sheikh abdurahmani rahimahullah yagamba sheikh abdurahmani allah musasire hatha ensonga yajogerako era nanyonyola nagamba fagayatu faghaya tuma fi lhijira ekigendeerwa mu hijira bianna fiha mashaqa fi mabadi ala nafsi ekigendeerwa mu hijira mulimu obuzito ku ntandikwa e, e, naddala ku ntandikwa eri nafusi y'omuntu mulimu obuzito bw'amaanyi nokugamba nzito ibaada nzito minjihatu mufarakatu lmaalufu olwensonga nti omuntu ayawukana n'embeera gy'abadde amanyidde oba n'abantu babadde amanyidde nga abaviranga eh, waliwo ah, ensi ye oba ekitundu mwabadde awangaalira oba emaali eh, waghairuha n'ebirala min al asnafu thamaniya nga bimu ku bintu omunaana allah byoyogera eh, mu suratu tawuba abantu kugamba e, ebibalemesa okukola eddiini n'okukola hijira n'okukola jibaada ya jihaadi wahatha shaanu sharaii kaljihaadi era eyo yembeera y'amateeka g'eddiini nga wolaba ibaada ya jihaada fi sabiilillah nti ibaada eyo fiihi mashaka mulimu obuzito bwaki bwamaanyi kama qala taala nga allah bwe yagamba nti eh, ngaalaga nti ibaada ya jahada fise mulimu obuzito si nyangu wakadhalika neibaada ya hijira si nyangu nzito eri abaddu naddala eri omwoyo kubanga gwawukana n'ebintu bibadde bigumanyi n'abantu baago bibadde bebamanyidde n'ekitundu mwabadde awangaalidde kati ate omugamba kivumu agende mu kitundu ekirala omuli eddiini bano abaviiraako ate kubaagende kati mulimu obuzito obwo wakadhalika ne mu ibaada gyatafisabiira mulimu obuzito bwamaanyi nnyo nga allah bwe yagamba nti la abantu bwe bagamba nti waqaalu la tanfiru fi lhar bane temugenda mu ibaada yajatafisabiriira kulwana mu musana guno pereketi ogwakangaaki kuba nabbi yalagira mu lutalo lwetabuuku omusana gwali gwamaanyi nyonyonyonyonyonyo ogwasukka kati abanafusi ne bagamba olwokuba nti balaba ate ng'olugendo luwanvu kwogera bokka nabokka eyo ebbali nti aa temukwata kuba ogenda e, mu kiki filhar e, mu musana guno ogwakanga pereketya omungi agenda maaso kul e, naye allah yagamba nabi salama abaanukula abagambe kul naaru jahannama ashaddu harra bannange mazima omuliro jahannam gwe gusinga okwokya lawkanu yafukahuun singa ddala abo babadde bakimanya aboogera ekigambo ekyo omuliro gwa allah gwe gusinga okwokya okusinga guno omusana gwe bagamba nti gukoze eki guyitiridde waqala taala allah nagaa nemuteeka eddala mu suratu eh, bakara kutiba alaikum alqitalu wahuwa kuruhun lakum yani allah nga jalaga nti ibaada eno si nyangu ibaada nzito kyo kituufu eri nafsi albashariya eri nafsi y'omuntu n'agamba nti kutiba alaikum alqitalu mwalaalikiddwako mbawandiiseeko ekiyitibwa okulna muku lwange nga mulwana lwa ddiini yange kuyimirirawo wahuwa kuruhun lakum naye nga mukitamwa nafusi tekyagala kubanga mulimu owo abaana bagenda fuka bamulekwa abakazi bafuka banamwandu eh, amakomerera gajjula ebyona omuntu byalowooza kungulu kwebintu ebyo naye allah nagamba wahuwa kuruhu mukitamwa naye allah agamba atya wa asa antakrahu shaia oyinza otutamu ekintu wahuwa khairun lakum nga kyekino gyokala kiki eh, eh, naye abaana abakafiri bagamba nti simanyi bagamba nti eh, ensi egula mirambu abakafiri bakyogera abaali banoonya obukulembeze nti abantu baffe ffe zina tunafuna obukulembeze ffe tebitukwatako eri abantu okufuba bafangaki baffe kati yani ne allah alaga nti ediini ye tejja kusitakama kuyimirirawo biduuni eh, sefaka eh, dima nga musai tegumaze kola kiki kuyiika tegese bulungi guyina oyiika naye nga guyiika li ajali ki li ajali Eh, allah kubanga agenda kulamula ku nkomero y'ebintu byonna yagenda okulamula ebitonde allah ayagala guyiike ensi yonna ebenga eggwawo si bakafiri kuba nti bagamba nti ensi egulamiramo naye nga enkomero ya byonna kulamuza bukafiiri tegese bulungi nagabana minyago nti awo gundi buli omu ayawuzeemu nga buli ayagala fainna lillahi wa inna ilahi rajiun allah nagamba tiwasa antuhibu sheia ate omuntu muyinza okwagala embeera eyokusigalamu bakyalabo n'abaanabo nembeerayo nemusuma okulidde nemuzaaliddwa ofiire omwo naye ngaekyo sharru lakum kyekibi gyoli ogenda kuwangala ngaoli dhaliiru munyomofu toyina makulu oliawo embeera yonna mbi teyegombesa na buli muntu akulabako نعم ولم يعذر الله تعالى أناس الله تي تيسني وبانت وبتي تيسني يلا تي تيسني وبانت تخلف عن الجهاد أبد أبا سيجاري ما بيجا obutagenda mu ibada ya jihaadi fikhazo tabuuki mawazo tabuuki bima fiiha min mashaka olwensonga nti yalimu obuzito bwamaanyi niyo nokubonaabona hatta qala llahu taala fihim allah nabogerako ebigao yabogerako embeera abasigala emabega embeera zebeyisamu biidhinillahi subhanahu wataala sayahalifuuna billahi lakum idha nkalabitum ilaihim yani nabi allah yamubuulira nti woona obuzziyo bagenda kujja mu maaso go nga balayira ebirayiro by'obulimba anti munange nze simanyi ekyangize naye nga excuses batila nfu wabula ekyabaganya okugenda olwokuba olugendo lwali luwanfu ate ngaomusana muyitirivu ate ngaomulabe muyitirivu gye balaga abaroma abakyeri gye bali mu tabuuki gye bali balaga bali banaswala ndowooza baali bayitirivu nnyo nnyo nnyo nnyo naam إيه، ومن المعلوم كماني كدوا أنه ليس في ترك الهجرة كماني كدوا أنت تشيري وكلك إبادة إيه، في ترك الجهاد كماني كدوا أنه ليس في ترك الجهاد من المفاسد في الدين في ما في ترك الهجرة بل بل المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها كما لا يخفى على ذوي بصيرة يعني شيخي يلي على قانت النونتي Eh, nti kimanyikiddwa nti annahu laisa fi tarika ljihadi tekiri nti omuntu okuleka ibada ya jihadi minalmafasidi kamba obubi obukirimu bumanyikiddwa era bungi mu ddiini obusinga abantu bagana okugenda mu ibada yajala fisabirillah era obubi obwo bwe bumu mafi tariki lhijira ne mukuleka ibada ya hijira bal almafasidi fi tariki Eh, jihadi mukuleka ibada ya jihadi mawujuda bwebuli fitarikil hijira ne mukuleka ibada ya hijira kitegeza singa abantu bagano kula hijira nejja tegenagenda gina masu kubanga abalwanya bagano jita bakendera kubanga basigadde balemedde mumitu y'obukafiiri tebagala bivamu baina mwa bachala baina mwa bana kira dawuli islamiya tegenda gaziwa kuba terina balwanya bakola chi ate bafa ku macho nuru guru kati kyekyo sheekhe kyalaga nti nno eh, nti singa uh, batebekubiriza kubeera nga basenguka akabi kangi kijja kukosa ibada ya jahada fi sabirillah abalwanyi okukendera waktharu minha kamala yahfi era akabenje kangi nnyo akali mukuleka ibada ya hijira ne jihadan e, kamala yahfi era tekyekwese kimanyikiddwa eri oyo omuntu alina amagezi n'okutegeera waqala aidan era yagamba sheekhe ebigambo bingi nnyo yayogera ebigambo biwanvu nnyo nga bwe yali Eh, ngaebigambo bino yusulahu linasiha nga birungi nnyo mu ngeri y'okubuulirira man taraka alhijira kuoyo omuntu alese hijira liduniya nyo lwensonga zedduniya olwokuba omulimu gwe guli wano mukyala waali wano eno olwokuba simanyi biki biki biki naye nga nsonga za duniya sheekhe yanasoha bwati ng'agamba thumma inna akhiru hathi l aya mazima enkomerero ya aya eno yurushadu ila e, etulaga e, e, إلى أن الذي أوقعهم في انشراح الصدر ekyaddira abantu abo obukafi ne butuuka obbayingira mu mitima fi nshirahi sadiri bilkufuri obukafi ne butuuka obbayingira mu mitima huwa ithaari dunia ala lakhira kwe kusukkulumya obulamu bw'ensi ku bwaki ku bwenkomerero allah yagamba dhalika biannahum istahabu lhayata dunia ala lakhira abo ekyabakafuwaza kuba nti basukkulumya baayagala nnyo obulamu bw'ensi ku bw'enkomerero wa anna allaha la yahadi alqauma alkafirin allah tagenda luga abantu bakafiri fa inna lillahi kyo kyabakafuwaza ithaara eduniya baesukka okwagala eduniya nebalemesa okukola eddiini ne bajeema faitha stahaba alwatan omuntu singa ayagala nnyo ekifo waakulidde ensi mwawangaalidde au lmaali oba emaali au zewaaj oba au azwajan aba abakyala au ashiira oba famire ye au lmasakin oba ekisulo kye au tijara oba obusuubuzi bwe au ghairi dhalika min umuuri duniya nebirabifaabito mu nsonga zedduniya wataraka liajali dhalika era naaleka okukola eddiini olw'ebintu ebyo ma wajaba alaihi min alhijira nalekana okukola ekimu kakatako nga mukola ibaada ya hijira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 إلى الله يجري بنتو من نبي أبي زيزا وأنتو كل الدين. نقول هجرة نجيب على في سبيل الله. نبي منيا بيبي رانغا بكدبا موي n'abaana bammwe ne baganda bammwe ne bakyala bammwe ne famire ne eh, ashira eh, abeŋŋanda wa amwal qtarafutumuha nemaali zemukuŋŋanyiza nebyobusubuzi byemutya singa temuliwo bijiyinza okusasika nebyononeka amasakini nebisulo byemuyina ebyebbeeyi nga mubyagala nnyo mubyagala byemwagala byemusinga okwagala okusinga allah nomubaka we nokubeera mumakubo ga allah gajare fisabirillah allah naga nti fatarabasu kale mulinde ekigenda okuva mu nsonga ezo eh, hatta yati allah biamri mpaka allah ki kyagenda okuleeta ekiragiro kye ku bantu abafananganawe batyo naye allah nawunzika aya nga agamba wallahu la yahdi lqauma lfasikin ah, allah tagenda kulugana abantu bafasiku olimu ono nefe oli fasiku kokusale kokole hijja kotole zaka kokole ibaada zonna naye ng'oganye okukola ibaada ya hijiratu waljihad oli enzimu ku nsonga zino anta fasiqun wa anta allah tagenda kuwa fakiri hidaya la yahadik tagenda kuluŋamya erifaduluze qala almufassirun abavunizi banyonyola ne bagamba fi qawlihi taala nga banyola eteeka lya allah walakinahu akhlada ila al ardi wattaba hawahu oyo ki ekyamugano ogoberera eddiini nokukwata eddiini allah gyayagala entuufu kiki walakinahu ekyamugaana omusajja ono gagena omusaku maarafu balaamu omusajja ono kyekyamugaana ogoberera eddiini nogoberera ebiragiro bya allah eh, okuba ku ddiini entuufu allah agamba ekyamulemesa akhlada ila al ardi yesigamira eduniya wattaba hawahu nagobera okwagalaku omwoyo gwe abavunuzi bagamba mufasirin ai maala ila duniya yadda ku duniya nemutwala wazaharataha n'ebyokwewunda byayo wa atharaha n'ajagala nnyo ala taatillah okusinga okugondera allah wamarudaatihi n'okusiimwa kwa allah faiha kana haha bwe kibanga huwa lwaqii min haula bwekyali ku mbeera zabantu bwekiri ku mbeera z'abafaanagana ngaabo nti ekibaganya okukola hijura n'okukola ibadajata fisabirillah e, mbeera eyo فما هذا القلب الذي اطمأن بالإيمان مع وجود ما ينافي ذلك من إثار الدنيا وطمأن إليها والرغبة فيه وترك ما أوجب الله تعالى إليه لأجلها ومن دعا ما ليس فيه كذبته شواهده امتحان الله تعالى يعني shekhe yanyola ebintu bingi ng'alaga naye nebintu ebi- ebyaziyiza abantu abo biidhinira kwe kukola kiki kwe kubeera nti basukkulumya eduniya ne basukkulumya ah, o- okujetaaga ennyo n'ebintu byayo byonna nekibalemesa okubeera nga emitima gyabwe yani negigaana okugonda eri allah nomubaka yusu salama nokukwata ekkuba okgenda eri ebyo allah byayagala bo ne basigala okuuma emaali zaabwe n'ebintu byabwe n'abakyala bwe n'abaana baabwe allah n'atukubajjulula nga bali mu mbeera eyo allah n'abeera nga tabaluŋgamiza ku nsi kuno ne bagenda ne mumaaso ga allah nga yabalamula nti bamumuliro fama hatha alqalibu e, kati nekiba nti omutima tekiri ku mutima obwe gutyo allazi tumaana biliimaani ogwatebenkeramu obukkiriza ma wujudu ma yunafi dhalika min ithaari tegusobola nti omutima gutebenkeddemu obukkiriza ate ekisaa kyekimu gulimu nate n'ogukonagana n'ebintu by'obukkiriza nga mu bintu byedduniya byonna ne bibeera mumutima gwe gumu edduniya empitirivu ate nakhira mpitirivu tebisobola ekimu kukyo kigoba kinayo kimu nekibeeramu biidhinillahi subhana wataala e, hakaza sheikhe bwagamba era e, singa oli agamba mbunno naye mbusimanyi ayagala kyokka ate tagenze kukola ate asigaddewo kati allah alina omumugezesa n'ebigezo agamba obulimba bwe bweyoleke tegese bulungi nti ddala mutuufu ono ekigezo akigudde wakul imalu allah kyagamba mu qurani nti bannange mukole fasira llahu amalakum allah ajja kulaba emirimu gyammwe yaani abasulemu n'omubaka we n'abakkiriza era mujja kuddizibwa eri allah aza wajalla wasaturadduuna ila alimi lghaibi washahada era mujja kuzibwa eri allah oyamanyi ebyekwese n'ebirabikako fayunabbiekum bakuntum tamaluun era allah aberenga abanyonyola byemwalinga mukola inshaallah nga tumaliriza yagamba sheikh ngaawunzika agamba thumma innahu qaala wama agira suru kati omuntu ono aganye okukola hijira ayina ekirala ekimukutte kiki agamba tewali kikimulemezezaawo oba kimutuuzizaawo watudde mu nsi ye mu bakafiri ila himayatu nafusihi ayagala kukuumirawo nafusi ye wamaalihi ne maali ye wawalali n'abaana be tasobola kutambula agende mu bintu ebyo ayinza ofunayo obuzibu oba abaana be oba e, nemaali ye faljawaabu okwanukula oyo annaqula tumugamba hatha huwa alhadharu alakbaru ekyo nno eddini kiyamwekesa ekinene nnyo wadhambu alazam era lyezambi eddene alladhi thabata alwaidi alaihi erika eryakakatako liriko ekibonerezo fi ayatu baraa aya ya baraa yasatu tauba falau kana lihatha fiqihi au marifatun singa omuntu abadde ayina kyamanyu oba kyategera oba kyamanyi lama atazara ala nafsihi bi ashiya teyandibadde nakyekosa kyonna kyeyeekwasa n'ekintu kyonna lam yuadhiru llahu bi ahada min khalqihi allah kyatafuula kyekwasa eri kitonde kye kyonna mu kuleka ibada ya hijira ne jihaadi falau ahaba allahu ala masuwa singa omuntu abadde asinga kwagala allah ku bisigadde lamma athara mahabatu nafsi teyandikulembeza kwagala nafsi ye walmal nemaal walwaladi alaihi nabanabi ku allah aza wajalla wakad thabata fi riwayat abi salih an ibni abbas radiallahu anhuma riwaya ya abi salih ngaja ku ibni abbas enywevu eh, eh, e, yagamba qala lama amara allahu nabiyi saa sallama allah bwe yalagira nabbiwe bilhijira okusenguka ila lmadina agende madina faminhum mubakkiriza mubasiraamu mumakka man yatacallaku bihi ahaluhu waliwo abaalimu okusenguka olw'abantu baabwe wawala dufu abamu ne balimu okusenguka olwa abaana baabwe tebaine bagenda balekera nabiki nabiki nensonga endala yaquluun nga bagamba nunshiduka allah anla tadiina fayaraka alaihim kugamba nga balinga abantu baabwe n'abaana baabwe katiotulekeraani ogende biki biki wowowo kati ffe biki tujja kubeera nga kati gamba kati fayaraka alaihim kati emitima gyabwe bambi ne gibasaasira nnyo ne gigonda kati bambi laba obwana bwange laba mukyala wange laba laba laba emitima gyabwe ne gigonda wayada alhijira abadde asibye engugwa zitisse n'azisumula naga ebintu mubizeeyo tegese bulungi omutima ne gugonda n'abeera nga na Ah, aleka okusenguka eh, eh, naleka okusenguka wadde alhijira naleka okusenguka faanzala llahu taala allah nasizawo aya mangu nnyo nga bagamba ki kul inkana abaukum waabinakum mpaka gyekuma aya eyo allah wallahu la yahdi lqauma alfasikin mpaka gyewunzika nga allah agamba allah tagenda lugaya bantu bononefu ngaabo bantu bafanagana ngaabo abagana okusenguka olwensonga ezifaanana bwe zityo nebagana okola ibala jatafisabirila olwensonga ezifaanana bwe zityo tegese bulungi thumma dhakara era byonna biri mukitabu kya sheekhe abdurahman bunu hasani sheekhe ono weyajja aleeta ebigambo byo bingi nnyo si bigambo byaffeffe bowulira walakin bigambo byaba ahlulilimu thumma dhakara sheekhe nawunzika ng'amaliriza yanyonyola rahimahullah she abdurahman bunu hasani ku peeji kikumi asatu mu mwenda yagamba asnafu nas yajja nga nnyonnyola e, emiteeko gy'abantu fi zamaanihi ku mulembe gwe maal hijira wal jihaadi mu nsonga za hijira ne jihaadi engeri abantu gye bayowokanamu ku mulembe gwe si nti bitandise leero ebintu byadde abantu bulijjo ensonga zo zijja zizituba ne zikaluba sheekha agamba yajja nga alaga asunafu nansi abantu ngaemiteko gye byayawukanamu mu mulembe gwe ku ibaada ya hijira ne jihaadi watadhihat fi sabiiri daawa litawhid nokwewayo mukkubu lya daawa okkowola abantu okuba nti bawula allah yekka wa iqamatu daula n'okuyimirizawo ensi y'obusiraamu tajmau almusilimiina wetugenda okuŋŋanyiza abasiraamu wa takiimu sharic era tubeere nga kugamba amateeka g'eddiini e, tutereeze buli kimu eddiini eddemweramule wa tanshiri isilaama sahih era tutereeze tubeere nga mu nsi eyo wegigenda oyimirizaawo mutugenda osaasanyiza eddiini entuufu e, wa annahum hamsatasnaf sheikh agamba abantu ku mulembe gwe bayokanamu emiteeko gyali etaano eh, al awalu ogusooka man dakhala tahta ayatu baraa waliwo abagenda abayingira mu aya ya baraat wataraku ma wajaba alaihim ne baleka ebyo ebibakakatako allah byebakaka min alfirari bidinihim mukuddusa eddiini yaabwe okuva mubakafiiri isaalira eduniya ahu eduniya yabakwata nebalemeza mubakafiiri wadahanu lkufaaru nebatandika okumanyikira nabakafiiri nokubasisitiriza nokubawangaliramu atekibaisobabakolako wakhadamuuhum nera nebabera abaweereza baabwe bila kasiri wala ekragama nga site bakafiri babakakasebabalizawabula bagenda nebabasirikale baabwe bebambega baabwe bebabakola buli kimu mu mirimu gyonna egyekikafiiri abo gwe muteeko ogwasooka abo nga bayingira mu aya satul baraa satu tauba eyabiri munyandoza ahakaza abiri munya we zityo ogwo omuteeko gwaliwo ku mulembe gwa sheekh omuteeko gwokubiri naqadu lislaami wastajlabu ladu wa awaawahum bo bano kagamba eddiini banaqadayani bakola egamba ebagira ddala mu busiraamu era wastajlabu laduwu egamba ne babeera nga badda ku saidi y'omulabe era ne bamusembeza wanabathul musilimin al muhajirin era ne balwanyisa n'abasiraamu bamuhajirini abasenguse yonna gye basengukidde bishatim nobavuma wasabu wasalati musabatu manhajira mindinanihim nekiba nti kamba okuvuma nga bavuma buli yenna akoze eki eyali akoze hijira nokuva mu kino ekyobukafiiri aga omuteeko gwali gwakubiri omuteeko gwokusatu gwe omuteeko gw'abasiraamu aqamu baina adhahiri kuffar bo basigara mba kafiri walakin lam yadhharu minhum ma dhahara min sinifain alawalin bo tebakola biri ebikulembedde mumiteeka ebiri ebalyabo byebakola babiri bo tebalina kimu nekimu kye kyebakola ku bbyo wa haulai fihim naye mu baabo mwalimu musatiu lhijira basobola okukola hijira wa fihim n'abalala gairu musatiu abatasobola wallahu alam bihalihim allah yasobola okumanya embeera y'abantu abo walamu yadhahiru minhum shaian temweyolekamu n'ekimu yadulu ala sarairihim kugamba munda eri biki ebyabaliddala mu mitima gyabwe lwaki tebakoze eki tetwamanya e, e, e, karahiyatu kugamba e, temweyoleka nti oba batuvumirira fe abakola hijira oba bayogera e, ebintu ebitali biyi bokwegata ku bakafiiri naa wabula era karahiyatu batulubiwalfasadi tewali kyeyoleka mu mubbo wahumu ala khatari naye era nabo bali mu mbeera mbi nnyo kuba basigira mu bakafiiri arabia omuteeko gwokuna unansun abantu bo bano nafaru fi ibtida basobola okugenda makulu ga allah ku ntandikwa wajahadu ne bajahada ne walona mukuli allah wasabaru ne bagumiikiriza lakinahum naye bo bada dhalika oluvanyuma lwebyo lam yastakimu tebasobola kunywera mpaka wahasala lahum fitina bafuna ebikemu nebibayitirako swaru fiha farkan nebigamba nebawukanayawukanamu faasa llahu ayatadarakahum birahmati tusaba allah wekitiibwa abo abasaasire abasseko rahma ye baddemu banywere ate bagende kukkubo lyenyini e, wayatuba alaihim era basonyi ebyo byabasobako alhamis omuteeko ogwokutaano humu lazina thabatu wasabaru beba abanywera era ne bagumiikiriza ala rukubi lahwali okufa ensinga embeera zonna ezabatukako enzibu fi jamil ahwali mu mbeera zonna biidhinillahi subhanahu wataala sheikhe nawunzika ngaakugamba akubuuza gwe abadde awuliriza omusomo ogwo mpaka gyegunzikidde ila aina takunu hijiratu lana wajogenda osengukira muganda wange mpuliriza esaawa zino hatha sualu muhimu jidda kyae ekibuuzo kino kikulu nnyo walakin jawabihi basaitu jidda nera nocyangula nocyanukula kyangu nnyo fama alaika illa teri kikakata kuwabula antanzuru haulaka gwetunuulira embeera e, e, e, ekwetolodde sosaate zolimu aina tara arudu lati wawolaba ensi la tastatiu amuyiika amerika bwetasobola antunfadu fiiha qararatiha kolyamu bintu byayo nga bweyagala biragiro byayo tebikoleramu wahkamiha n'amateeka yo tegalamulamu fahiya daru isilaamu yensi y'obusiraamu gwe gyoba onoonya era weoba olaga gwe tula mu nsi yonna ola amerika weetayina buyinza amateeka wegatalamula kwata kuba obuulaga yo nsi ya busiraamu fakama kala lulamaa ngaabamanyi we bagamba wazakarnahu saabika twakyogeddeko olubereberye anadaaru bihasibi ahkam ensi tugiramulwa olwamateeka agagikola kiki agagifuga alati tutabiku fiiha agagikolebwamu watumfaz era agali implemented kuyo ku ground fasuudiya saudi arabia wahiya mathala ala kikyokulabeko okugamba ekyawaggulu eri abasiramu bona abasinga obungi olwaleero hal hiya daru isilaamu tubuuza nsi ya busiraamu la nedda amurika amerika mutagalgalatu fiiha agamba yegirisiza muli ye nga bwekola kiki ekafuga nga kaana kato tegese bulungi hatta ama ku mustawiyaati mpaka agamba ku buli levo yonna mu saudi arabia mu buli fieldi yonna na mubuli kiki e, mutendera gwonna munkolagana zabantu mukiki mukiki mumirimu security kikimi kibuli kimu mubyenfuna mubyaki byonna tewali america mwetayinamu kwegamba mukunu mu saudi arabia kati wahatta hasulmpaka nemubintu gamba ebyokyama ebyomunda enyo eri byonna america biinamu kiki omukono even hiya dar lkufuri saudi arabia dar si nsi yabukafiiri watajibu lhijatu miniha fauran kyetaaga ojiddukamu nogisewuka mu mangu nyonyonyonyo kale abaddu ba allah asalu llahu tusaba allah wekitiibwa ayuizu dawlat islamiya allah ayongere sula ensi y'obusiraamu dawlat lkhilafa ensi e khilafat islamiya agitaase era walhijira era nga fenje tunesengukira waljihad era tugirwanirire dawlat muslimin ensi y'obusiraamu دولة غرباء الموحدين كجامبا انسي يا با موحدينا ابا جني برو ما باتون يا جامبا تو با نو باتشي تبا تجيرا كوا با بادي بلا با برو ما رو اني دا بتولي بيا ميري نبكا نا نبكا في الكوي ميري داو اتبا نو باي ميري زاو توحيد والموحدين والله اعلم وصل اللهم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله